sana tamaa mbaya eh, kutoka kwa Lee Wanyika ndani ya Baraka FM Rumba Explosion ame mzee wa kiti. Karibu sana kama ndio umefika sasa hivi wala hujachelewa ndio mwanzo mkoko unaalika maua huko ndani ya Rumba Explosion Baraka FM nami mzee wa kiti 95.5 Mombasa na viunga vyake 99.3 Malindi na viunga vyake kwenye mtandao www.barakafm.org tuko hapo kuhakikisha kwa unapata burudani yani Jana bwana, eh, tumekuwa kwenye Taita Taveta Cultural Festival Mbaraki pale. Ah. Mbona raha yani? Mbona raha kama ulikosa yani? Eh? Kusimulia tu yani, wacha tu yani. Wacha tu, wacha. Haya, karibu sana sasa hivi ni saa mbili na dakika kumi na mbili. E, ishara na kuwa kila kitu shwari pamoja sana tunaipeleka rumba mbele. Natarajia tutakuwa na burudani kubwa sana. Merikebu ndio imeng'oa nanga sasa hivi Lewanyika, kundi ambalo lilitia fora sana kwa vibao vingi vya lugha ya Kiswahili na upangaji mzuri wakiwemo kina Profesa Omari Shabani pale ndani kipindi fulani, kina John Ingereza kina Sijali Zua, ambapo paka sasa hivi Sijali Zua yupo pale Nairobi anaendeleza awamu hii mpya ya Lewanyika. Karibu sana eh, akiwa pamoja na Tom Malanga pale. Karibu wale usibanduke ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, mpango mzima pamoja tuipeleke rumba mbele FM. Asante wote wale walioweza kujitokeza kwa Taita Taveta Cultural Festival. Sami Mwambi alifanya mambo makubwa sana. Sami Mwambi mkali. Ah. Libala, oh, libala. tokobalaka na kisasa eh, eh. mabala tokobalaka na mokili ye eh, eh. okolinga mwasi mwasi azali na bato tokolingaki ye mokolo ya liboso omonaki ye ayebaka te o oh, oh, mama eh, eh. okolinga mwasi mwasi azali na bato tokolingaki ye mokolo ya liboso omonaki ye ayebaka te o oh, oh, mama hey, eh, eh. hey. Eh, ayebaka nsima ye hmm. soki ozalaki kolinga ye bageste azalaki kosalela yo koyeba yango nsima ye wana okomi na maboko ya moto mosusu bolingo nzambe kabola bainvitation basi bakoya mpo batala mwasi nini obale mibali bakoya mpo batala mobali mwasi avale hey, eh, hey. bafami bapanzani mpo bakabola bainvitation basi bakoya mpo batala mwasi nini obale mibali bakoya mpo batala mobali mwasi abale hey, eh, eh. hey, hey, hey, hey. tozalaka bainvite mpo baya kotala biso mpo baya kopesa biso bakonsei mpo baya kopesa biso mabokoi madiluba oyo otangeli ngai bakoyaka mpo na kosala mobulu mibali bakoya mpo baya kolula mwasi ya bali basi bakoya mpo baya kolula mobali nsima batiela bango dongodongo bandekoi eh, eh, eh, nalukeli nzoto na ngai ngambo nayokisi nzoto na ngai sonye madilure systeme o mbala liboso mwasi akabeli ngai nkombo ya no nasusumuki nga nakomi juste o mama eh, eh, eh. mbala ya liboso mwasi akabeli ngai nkombo ya no nasusumuki nga nakomi juste o mama hey, hey. azala na mobali ya ye moko amonaka ye soki ntongo etani atala ntango akendeke na mosala aboyi kozwa mobali oyo akoyela ye 22h akei minui akei 2h du matin akei nabondeli ye na se ya motema ye alobi na ngai boye akoki kolinga mobali ya bato te mpo ye azalaka na zuwa mingi ye nalobi napesa ye mosoloi alobi nalingi kotondre ye bapiège na bomba akozwa mbala ya nsima ye moko ya mabe moko kitoko mama I didn't actually realize when I started practicing we were recording that. I so. didn't either. mabe mosala etere kokutana na basi mibale bakamarade moko ya mabe moko kitoko mama oyo elongi mabe mosala aliaka intere ya mwasi kitoko ye yeah. basi ya bilongi mabe bandeko e. mosala kolia intere ya baninga hmm. basi ya bilongi misukusu e <laughs> mosala kolia intere mibale na nzela olingi osolola na oyo ya kitoko eh. oyo mabe asali garde fou alingi oloba ata moke na ye te yango bino besi ya mabe bandeko eh. botuna nani asala bino bilongi oyo eh. bilongi kukukukukukukuku nani asala bino boye bolingi kolia obe intere ya baninga basi ya milongi mabe mosala kokaba basi ya bato akoleka babiro mosala kokaba basi ya bato akoleisa bana na nkombo ya basi ya bato hey, eh, eh, hey, eh, hey, bakopesa ye masanga na nkombo ya basi ya bato akofuta ndako na ye na nkombo ya basi ya bato abongisa vi na ye na nkombo ya basi ya bato hey, hey, hey. basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato akoleka babiro mosala kokaba basi ya bato akoleisa bana na nkombo ya basi ya bato hey, eh, eh, hey, eh, hey, bakopesa ye masanga na nkombo ya basi ya bato akofuta ndako na ye na nkombo ya basi ya bato abongisa mbi na ye na nkombo ya basi ya bato oh, hey, hey, hey. yanga nai basombi baordinateur mpo bayebaka esika basi ya kitoko bazalaka bino bandeko mibali ye bokeba basi ya mabe pembeni ya basi na bino mosala na bango kotekaka bango mosala na bango kozwaka bakomisio ata bakolaki esika moko bozalaka na angele ya mabe batomboki balingi kolia nsima na bango libala o libala mwasi soki auti koboma libala sika kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe akoteka ye epai ya mibali hey, hey. akolinga rekupere baretare ya libala amour ezali te akoluka kaka lomeya oo eh, eh. mwasi soki awuti kobomba libala sika kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe akoteka ye epai ya mibali eh, eh. akolinga arekipere baretare ya libala amour ezali te akoluka kaka falanga o oh, eh. madilu ngai nakamwa kai soki mwasi auti koboma libala sika oka akomi na ye polipolipolipolipolipoli ayebi nzela nini ya koleka te okumbi ye agauche ye mpe ake ya gauche okumbi ye adroite ye mpe ake ya droite olobi na rond point ye mpe na rond point ayebi eloko nini azali koluka te mbula enokela ye moi ekota ye malili ezwa ye akipa te mpo na nini nzambe asala boye makanisi ya lolenge boye ezalaka na basi olio afanda na ndako ntango mosusu mobali akokanisa akolanda ye na nsima Malaga FM. Chicago. nakeli nzoto na nga ngambo yeye nayokisi nzoto na ngai sonye madiluge systeme eo deux heures du temps mwasi alobeninga ntongo ya no na voiture oyeye oh, basi ya bilongi mabe mitema mabe eh, eh, eh, nga nalela ya bilongi mabe mitema mabe o oh, nawe oh, surtout boyo bazali na bilongi maseke o oh, mama ye mabala tokobalaka na mokili ye nalela mosala kokaba basi ya bato ye mosala kokaba basi ya bato mosala koka babasi ya bato eh. mosala koka babasi ya bato eh. mosala koka babasi ya bato eh. mosala koka babasi ya bato mosala koka babasi ya bato suka tolakanaki na yo nake pari nakozonga mpo nazonga kokamata yo mpo tosala mobembo nalakaki yo nsima na ngai banguna bakosi yo teka voiture pablondimeli bango binemi na bandoki bapesi yo toliluka ya yo lavi oh, nani asalinga boye likonzi yanga mpo nani akokelinga yango baoba na ngai nani akweselinga yango Pablo, Pablo, Pablo Pablo Paipo Pablo oponi cimetière se ebale ya zaire butu mobimba naloti na ndongo moyibi akotelinga na ndako e tongwetana nayambi telefone kinshasa bazali nde kobenga e azali kolela na telefone sango bai mpo akufi nga na paris ya mosika ozelaki kaka nga nasala le voyage koyibelinga pablo mbinga nanga mobali pablo pablo pablo pablo paipo pablo oponi cimetiere se ebale ya zaire ntango ya mosika emotio esalinga bandeko nazwi ndeni boma nafuti tike nakomi kinsasa bandeko nakutise mangalala nakemba nguna ebale natali ngambo na ngambo namona ta nzoto na yo oh, nalufulaka yeye natalaki nsukanga yoyo nakomaki dans lespoir mpona mona ta nzoto na yo pablo pablo cimetière, c'est pas des bandoki bapesi yo toni pablo pablo pablo paipo pablo oponi cimetière se ebale ya zair sango ya mosika emotio esalinga bandeko nazwi ndeni mboma nafuti tike nakomi kinshasa bandeko nakutisi mangalala nakembangu na ebale natali ngambo na ngambo namonaka nzoto na yo oh, nalufulaka yeye atalaki suka mayoyo nakomaki dans l'espoir mpo namonaka nzoto na yo pablo pablo pablo pablo paipo pablo oponisi metiere se ebale ya zaire asalinga boye ngai santa nani asalinga boye likonzi na nga nani asalinga boye baoba na nga nani asalinga boye ofida na nga nani asalinga boye boyinanga ya bovanie nani asalinga boye likambo eleki makasi nani asalinga boye kota eleki monene nani asalinga boye mpona nsuka na biso nani asalinga boye nani akobenga ngai yaya nani asalinga boye baninga baleli yo mingi pablo pablo pablo pablo paimbo pablo oponi cimetière se ebale ya zair 5 sur 5 ah tonton jean-jacques bayone likambo ezwi ngai eleki makasi kota eleki monene wapi tupazika pablo paipo ngosindo eh? asalinga boye likonzi nanga ani asalinga boye baoba nanga ani asalinga boye kofida nanga ani asalinga boye nanga ya mobali ye ani asalinga boye nani asalinga boye nani asalinga boye nani abominga boye nani asalinga boye nani asasinga boye nani asalinga boye poka eleki monene nani asalinga boye pablo pablo pablo pablo paipo pablo oponi cimetiere se ebale ya zaire wote ni Halima na Nakupenda kwa vile niko na roho, masemo yangu yanatokea rohoni mwangu. Usiniulize maswali mengi, o mpenzi, roho yangu ni taratibu, mapenzi yangu ni mengi, si mambo ya ugonjwa, usinichekeleye mapenzi mengi niko nayo ndani ya mwili. Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu ni miji mkubwa ndani ya Kenya. Sikia ndugu, kwa miji mingi duniani mapenzi ya roho ni moja, siyo mambo ya ugonjwa. Sikia ndugu que sikiando safi kabisa ya Sam Mangwana. Ah, ah, kwa kweli kwa wale wanaofuatilia miziki unapomsikia Sam Mangwana basi unamuhusisha na magwiji wale kwa sababu kukaa na kundi zima la TPOK Jazz ilikuwa sio mchezo na Sam Mangwana alikuwa mara nyingi sana unaona mara yuko kwenye Afrisa ile International kipindi fulani na kina uh, eh, Tabule mara ame, amekuja uh, ndani ya TPOK Jazz kazi yake safi sana Sam Mangwana, mpaka sasa hivi umri umekuja ndio, lakini Sam Mangwana tutazidi kumwenzi siku zote. Anazungumzia lugha ya mapenzi ndani ya Rumba Explosion Baraka FM, nami mzee wa kiti. Kabla hapo pia nimekuchezea eh, mzee Lutumba Simaroma Masia the poet wenyewe wanavyomwita eh, mwenda zake huyu bwana, na wimbo unaitwa Pablo Pablo Pablo ah. Ndio maana yake hapo. Kabla hapo pia ulipata Franco Luambo Luanzo Makiadi na ushirikiano wake wa karibu na Madilu Multi System Grand Ninja. Kipindi hicho ndio wakaanza pamoja, yani wimbo wa kwanza wao kutoa pamoja. Non, ndani ya Baraka FM karibu sana. Nafungua simu ili tuweze kujuliana hali. Je, uko ndani ya chombo ama ndio nimekuacha hivyo ufuoni? Kumbuka bado tuko na maruweruwe. Jana tulikuwa ndani ya Taita Taveta Cultural eh, Festival eh, kuweza kuangalia utamaduni. Yani Mungu ametujalia kianani nani tena? Mungu ametujalia utamaduni, Mungu ametujalia tofauti zetu wenyewe, Waingereza wanaita diversity ile, but we are very much you know living together coexisting, tunaishi pamoja tu vizuri. Jana tumejifunza mengi sana kwenye tamasha la Wataita lile, nikajua kuna Wasagala, eh, kuna wengine wanaitwaje wale Wataveta eh, alafu pia wao katika Wataita kuna wengine sijui lugha yao iko vipi, wengine iko vipi, chakula chao pia pale sijui chaitwa kibanda sijui chaitwaje kile. Niliuliza uliza, unajua mimi mtu wa kuuliza uliza sana, naambua sijui maragwe yanachukuliwa yanapikwa yanapondwa pondwa kidogo jikwe kwa miogo nini mambo kama yale yani. Alafu pia wakitajwa Wataita kuna tajwa ile eh, pombe ya kienyeji ile inaitwa mbagara ile eh, huwa e, naisikia siku zote yani. Sasa jana pia ikabidi nijaribu kuonja. Unajua vitu vingine sio sio sio kuandika na mate na wino upo. Eh, nikajaribu kusikizia nikaambua ah, sasa hii huwa inachukuliwa inawekwa eh, sijui ni wa ule unavumbikwa una alafu wao wamechanganya na sukari, lakini ile original yenyewe ina, inachanganywa na asali. kama sasa mbona mkuleta hiyo asali? Eh? Na asali ndio naturali ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Lakini Sami Mwambi alipiga show kali sana, kadhirisha wazi kwa nini anaitwa Sami Mwambi mkali. Ubavuni kwake pale kulikuwa kuna mzee Hamisi ambao wamekuwepo naye tokea enzi za Super Wanyika. Unajua, unapomsikia Sami Mwambi unakumbuka ngoma kama Kinaateka, Sigalame, ngoma zile za e, mpita njia zilizoimbwa zilizoimbwa na Isa Juma. Sami Mwambi ndio alikuwa anapiga solo gita pale mpaka kipindi hiki yupo Taita pale Voi sana ya shughuli zake, lakini aliwakilisha vizuri sana. Tukaona ngoma zile za kitamaduni zile za Wataita mwazindika, eh, watu wanacheza cheza pale wanajizungusha zungusha, yani kiafrika Afrika. Kukawa na Wataveta ndo walinishangaza, maana kulikuwa jamaa pale wanaitwa wanasemekana ni show ya Wataveta, lakini nikaona wanacheza kama Wamasai. Sasa uliza mbona, mbona tumezoea kuona Masai ndio rukaruka amefunga mashuka vile, Wataveta ndio vipi hawa ama ni wajanja? <laughs> Ngamwali utamaduni wao bwana, wataveta sio wamechanganyika na Wapare pale, unajua Tanzania upande wa pili kule. Karibu sana ndani ya Baraka FM, tunafungua simu hivi 0722479800. Niambie uko ndani ya chombo ama ndio tumekuacha vile. Halo Baraka FM. Ah, mzee kitu. Naam. Anko Mwenda pole hapa. Anko Mwenda pole. Mm, habari za huko? Nashukuru sana. Mwenda pole ndio yule semekana ajikwai. Mm. Leo naoga sikuwahi bwana, hali ni hali ya afya, hali ya afya bwana. Leo naomba nichezee kibao cha Makui original Mika. Uh, eh, original yeah. Wimbo gani mpenzi Luta? Mpenzi Luta, mpenzi Luta. Aha, eh bwana, naona leo gusia gusia mambo ya taita mbangara kimanga, eh bwana Mm, yani ile ile chakula ambayo ni maraji alafu imepondopondo imechanganywa na na, na muhogo ndio ndio inaitwa kimanga ile kimanga ile alafu ukisema mbangara ile pombe ambayo imechanganywa na ufu alafu na mratina na sukari ndio eh, kama kuna asali inachanganywa na sukari na hiyo ifa alafu inawekwa mratina unasikia inachemka hapo kwa nyungu inawekwa kando ya moto hapo Eh, Sifu ya mvua sio imemnyia. Eh, <laughs> na msara na mnyinya ule mchunga ndio anaitwa mnyinya. Oh, mchunga ndio mnyinya ule. Eh, ndio mnyinya Alafu ataveta mvipi? Mbona mimi niliona unacheza kama Wamasai ama ndio ndio wako hivyo? Eh, sasa unajua wale ataveta bwana ni asili ya Kipare wale. Ndio. Eh. Oni oh, Wapare ambao yani ataveta walikuja vipi? Hebu tupe historia kwa ufupi wale ni watu wametoka ng'ambo ile ya Tanzania, ile sehemu za Upare, mlima ya Upareni kule. Wajua, tuseme kama Wataita na Wapare ni watani wao, ndio kulingana na historia vile babu wangu walikuwa kuniambia. Naam, ni kwamba kuna watu walikuwa wanatolea Taita wanaenda kuuzwa sehemu za kule wakati wa njaa, ndio hata ukienda huko sehemu za pale huko utakuta majina mengine yamefanana na ya Kitaita. Sasa kufupisha ikawa hmm, Wataveta labda ni, ni Wataita no, walioana na Wapare ndio wakazaliwa Wataveta. Ehe, basi kitu kama hiyo. <laughs> Haya. <laughs> mwenda pole huyo, mwenda pole. Haya. Halo Baraka FM. Mambo vipi? Mambo poa, nani mwenzetu? Takoaje mzee wa kiti? Safi sana. Ngana Big 10 kati ya Mbegani. Karibu sana. Big Ten huo. Big N. Oh, Dick N. Big N. Haya bwana. Mimi nakubali tu kipindi yako iko juu. Asante. Mmoja sana kwa naomba sasa sasa ni wawili watatu. Yaani umechelewa, umechelewa. Umechelewa. Endelea yani kwa ufupi. Ah, naanza na, na wewe? Naam, asante. Juma Naam. Batmanizo? Mhm. Mm kata Makanzani, Mamu. Ujumbe naam, twende nalo, twende nalo. Asante, asante sana, eh, asante sana, shukrani ma Alo Baraka FM. alo Baraka FM. Naam, bongo ni kinga wazila ekosenga na zua maladie na ndani bali sila suki nafukami epai na ye tata nepesika mpomo opesanga shongo lamusinga nawe papa libala ekomi kaka mabolele elingi kutu kobondele komela sambelaka tulifuka tumbo kutoka mkiapa karibu sana mzee wangu asante sana niambie nashukuru sana kwa hiyo show ambayo inaendelea sahii naam eh sasa ndio na nagusia, lakini nipe nipe sana sana ya Sikapele na jo na jo na tondo na jo na tondo Aha. Eh, ah. sawa sawa, asante sana mzee Felix. Asante. Ah, asante sana. Mimi nakwambia itabidi tutengeneze bendi yetu hapo. Unasikia watu wanavoimba Hello Baraka FM. Hello. Naam. Beginner mode tena. Ah, ah, ukirudi tena inakuwa balaa. Ukirudi tena unamzuia una mwenzako. Wewe ni mwenzako yule pale. Umuone mwenzako. Wacha nikuondoe kistep hapo. Unajua unapojirudia kumaanisha umemzuia mwenzio asipate nafasi, na watu wanalalama sana, mzee wa kiti bwana, tuna nafasi. Halo Baraka FM. Ya Naam. Halo. Halo, nakupata. Habari ya sahi. Nashukuru Mungu. Na kutoa wali kidogo niongea na wewe. Unataka una, una mambo ya dharura, inawezekana. Tulia tu hapo hapo. Si unajua teknolojia hizi bwana. Hebu toa wali kidogo. Eh, teknolojia hizi zinaruhusu hususan kama eh, bingo nataka nimtoe wani niwe mimi ndio namsikia. Haya bwana, twende nalo, niambie wasemaje. Halo, halo, niambie wasemaji. Unajua na injinia yetu sasa? Naam, injinia. Mimi nina matatizo fulani. Ndio. Mimi nimechelewa. Naam. Nimechelewa na mke wangu. Naam. Kwa na matiki. Nakupata. Sasa angalia, fanya hivi. Naam. Namba yetu ya arafa unaijua? Eh? eh? -hmm. Una kalamu hapo unaweza kuiandika? Yes. Ah, sufuri saba nne nane nne nane tatu moja mbili tatu moja moja saba tano moja saba tano ndiyo. 0748 uh -huh. arafa hapo jina lako, namba yako, alafu nitakupigia. Asante. Eh, alikuwa ninazungumza naye nyuma ya pazia hapo bwana, inawezekana, unajua teknolojia Unatuma arafa kwa 0748312175. Unaniambiaje uko wapi? Unapata burudani? Halo Baraka FM. Naam. unakwaje kaka? Safi sana. Sasa Juma hapo kuna polisi hapa. Karibu kaka. Vile mwanangu vile kaka blaza. Nini? Ah, mwanangu vile yani. Ndio anakimbilia Tanzania ni baadaye kaka mkubwa. Naam. Ana kibao hapo. Kibao kipi mzee? Mingi ya ua. Eh? Haina maua. Haina maua ama tena maua mzee? Eh, mzee nipo mzee nyati mzee kwa hizo. Ah, asante sana, asante sana. Ndio kama namna hiyo ndani ya Baraka ya FM Rumba Explosion mpango mzima. Asante sana kwa kutegea. Tuko pamoja. Ilikuwa lazima tujuliane kama tupo ndani ya chombo. Sijekaa nimewacha ufuoni bwana. Halo Baraka FM. Halo mzee wa kiti. Naam. Naongea na Sami kutoka Bamburi. Bamburi Sami karibu. Remiongala. Remiongala na nini bwana? Yote ile. Ndio nasema na nini? Unajua umesema tu Remiongala yoyote ile <laughs> sema kama unaomba wimbo wajua kusema Remi Ongala wowote ile. Sasa sijakuelewa vizuri vile, sitaki kuelewa makosa wa Haya bwana, utapata Remi Ongala bila shaka ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele. Excuse me, can I order please? Ha, I see what you did there. <laughs> what can I get you? Um, I have today's special please. Thank you. Sure. be with you in a bit. <laughs> Make it a juicy moment with juicy fruit. A juicy dream, ni juu, juicy. juu, ni juu, ni juicy. Flavors zote tamu Baraka FM. Sika sika. Nasikitika sherie. Yo kuishi tena na wewe. mayo, vituko vyako vimezidi, vimenichosha mpenzi, nashindwa hata kufanya. Nilikuwa nikikuonya, hukutaka kunisikia, najuta yoyoyoyoyo kuishi nawe masikini mie mama, kwa kweli sina raha Penzi luka nasikitika sherie yoyoyo kuishi tena na wewe baba yo vituko vyako vimezidi vimenichosha o mpenzi nashindwa hata la kufanya nilikuwa nikikuonya ukutaka kunisikia nachuka yoyoyoyo yo, yo. kwa kweli sina raha. Sasa umeipata pata hiyo mama Rutae, saba sasa maisha yako yamebadilika. kumishi wako mpenzi wangu, ukweli umekuponza, ukutaka kusikia kya mume, sasa yamekukuta. Dunia ya leo Ruta, nenda pole pole Somei pata pata hiyo papagukae, tizama sasa, maisha yako yamebadilika. Ubishi wako mpenzi wangu, ukweli umekuponza, ukutaka kusikia cha mume, sasa yametukuta. Dunia ya leo luta, nenda pole pole. Sasa somei pata pata hiyo papagukae Tizama sasa maisha yako yamebadilika, ubishi wako penzi wangu, ukweli umekupoza ukutaka kusikia vya sasa yamekukuta. Dunia ya leo luta, nenda pole pole, hey. kazi safi kabisa ya Makwiza original pale, utunzi wake Mutombo Audax. Nakumbuka kina Nguza Viking, nimewahi kuzungumza na Nguza Viking hapa e, gwiji yule wa muziki, mtunzi ambaye alitueleza jinsi gani alikuwa yeye ndo anazirekodi hizi ngoma na wanazifanya kwenye nyumba yake, muziki unakuwa wako pale, na tukapata historia nyingi sana kutoka kwa Nguza Viking. Kumbuka pia hivi juzi juzi Maestro King Kiki aliaga dunia, tukamwangazia kwa sana ndani ya Rumba Explosion tu, kwa maana kubwa ya kuweza kujua wanamuziki hawa wanatuweza namna gani. Wimbo huu Mpenzi Luta ni wimbo uliojaa hisia nyingi sana. Mpenzi Luta nasikitika sherie. Yaani Mpenzi Luta kama upo mahali unaposikia namna hiyo unajua zila kweli bingwa anaumia, yani bingwa anaumia, yani anaumia, yani inabidi umwangalie inakuwa namna gani. Napotimwa wakati kama huu. Kauli ya mzee wa kiti Naam, hiki ni kitengo ambacho tunajuliana, tunaambiana, tunakumbushana tu yale yaliyomo na katika maana tu ya kufahamishana. Jana kama nilivyokutangulizia kuwa tumekuwa na ushirikiano, tukaenda kwenye Taita Taveta Cultural Festival, nikatafakari nikaona kweli Mungu mkubwa siku zote tunamtaja ukubwa wake tunausema, lakini angalia jinsi gani ameumba binadamu akawapatia lugha tofauti, tamaduni tofauti, na sote tukaa tuko kwenye dunia hii yani watu wanazungumza lugha nyingine tofauti, watu wana utamaduni wao, na sote tu tunaishi tu pamoja, ishara ya kuwa ni uwezo wake. Yani sasa sisi Mungu tunamtafuta wapi jamani? yani Mungu hatujamwona kwenye matukio yake aliyotengeneza yeye, mambo yake aliyoyafanya, viumbe vyake alivyofanya. Tunamtafuta sana kwenye vitabu vya maandiko, tunamtafuta sana katika sala. ndio sawa, sijapinga, lakini hatujaona katika haya mambo mengine yanayotokezea kuwa yeye yupo, ama haya mambo yalifanyika yenyewe. Watu walikuja tu wakaanza kuzungumza tu, watu wanajizungumzia tu lugha alafu wanaelewana hivyo, tosha yani. hicho akijatosha kutueleza sisi kuwa ni uwezo mkubwa sana ambao unatimiza mambo haya, tutafakari, kwa sababu bado tuna muda, tuko duniani. Kauli ya mzee wa kiti, stesheni yako nambari moja inayokuchezea rnb na African Pop. Chiquiliza Amor. Chupa Amor. Museu Akiti. Barraca FM. Chica, raka fm sikayoka balobi natika nzela yango nameki nabenda nzoto kasi motema ekotingama Asante sana Robert Mwachiru ndani ya England, unaniambia mzee wa kitu nakupata vizuri sana nikiwa England hapa, sijakosa wala. Asante sana ile aija kaka mkubwa Elija na familia bwana, shukrani sana kwa kutegea. Baba sina na kutubela Salimie sana mama Nesta. Eyanga nyoso yango wana osa kosilisa. basi kala na ngae ekomi nyonso mpe balela na ndenge nakoliongoba ekoyeba kaka nzambe seki asala noki okoya kokuta moto basi bakunda c'est la vérité rien que la vérité tuna bayebasa na ngai elongo mpo na bandi kosila nzoto noki te okoyokanga na ndangwe nini ata kobikisa ngai nakei kopesa nzoto na losambo paster akoyeba te eza foto ya lamoure sekira sekira sala lokioko ya kokuta moto basi bakunda la vérité rien que la vérité tonabai basalanga elongo mpona bandikonsila nzoto noki te okoyokanga na dangwe eyalekabe mokolonsiki sekiseki mwinda ya motema naweli fidelite fami eh. batuninga ntina na kokondo napesa eyano nini leka kotekelanga ndambo ya gentil napemisa mabanzo nasenga nzambe tosala bapromese tobanda realite ngenga na nzambe amour apesaka na yo esangela yo ata na ndoto yo alubelube pesekiseki mwinda ya motema na weli fidelite fami batuninga ntina na konkondo napesa eyano nini meka kotekelanga ndambo ya gentil napemisama banzoko nakosenga nasenga nzambe tosala bapromese tobanda realite naleli mpe na ntina motema etikali polele yolukata solutio na bika mwapi etika jamasekiseki mwinda ya motema naweli fidelite nini batuninga ntina na kokondo napesa eyano nini leka kotekelanga ndambo ya gentil napemisama banzoko nasenga nzambe tosala bapromese tobanda realite batswelile ya godo kobondela yeko Kundi zima la Zaiko Langalanga linatufungulia awamu ya pili ya Rumba Explosion. Eh, Zekira, unapozungumzia Zaiko Langalanga unamkumbuka Atala Kunono ambaye aliaga dunia siku za hapa karibuni. Ni watu ambao walipatia eh, Zaiko Langalanga identity kali sana, ni jinsi gani walikuwa wanapokezana eh, maatala kuwawili wale. Nakumbuka enzi hizo bwana Elijah, unakumbuka ile disco ilikuwa kiliitwaje? Super Lion. Super Lion, Super Dragon kipindi kile. Saidi Macho. Ah, eh, bwana, eh, bwana eh, udongo. na kwamba udongo una meza. Karibu sana ndio kama umefika sasa hivi. Katika awamu hii nitakuwa namtafuta Sami Mwambi. Nilikuwa na nia ya kuwa, kuwa naye studio hapa. Mzee machachari kweli. Amemaliza show sasa hivi ongea na ananiambia ah, tayari niko voi bwana mzee wa kiti. Ndio basi ulitoka hata huko niaga bwana Sami. <laughs> Sami Mwambi mkali. Tutakuwa nazungumza naye kwa njia ya simu tupate mawili matatu kutoka kwa safari yake ya mziki, jinsi gani ilikuwa siku ya jana na nalipi la kusema yeye kama Sami, piga gita maarufu sana tokea enzi ya jadi ile. Katika awamu tutakuwa tunazungumza naye. Asante sana Dan Kana eh, ndani ya Houston America pale, ananiambia mzee wa kiti, tupo tayari hapa bwana. Tumeweka kikao, spika tumefungulia sauti, tunasikiza rumba explosion kama kawaida. Salimia ndugu zetu wazungu hao bwana. Naambia nguvu za Mungu, yani weusi wetu, ile rangi yao sijui tutaita vipi. Niona walikuwa wanajiita white, lakini urongo kama weupe ni ule ambao tulifundishwa tukauona leo, weupe wa karatasi. Sijaona mtu hapa ni mweupe mimi yao sidhani kama ni weupe, lakini naona ndio waitumani vile. <laughs> Ai, ndani ya Baraka FM ni saa tatu na dakika kumi na moja. Bwana na maruerue, usione hivi wanacheza ndani ya Taita. Oh, alafu Wataita wazuri kweli mzee. Yaani Wataita ndio kama wazungu wa Kenya wale yani. Wale sio watu wa kujichubua. Eh, Wataita yani wako wako naturally tu yani vile vile rangi rangi zao zile zinapendeza pendeza. Eh? Ah. Nakubali Wataita. <laughs> Ai. Aya, aya, aya, aya. Karibu sana, ndio mkoko umealika maua ndani ya Baraka FM. Pamoja tuipeleke rumba mbele, tuko hapa kuhakikisha kwa kila kitu shwari. Nimekuwekea orodha tamu tu ya mziki ili mimi na wewe tuweze kupata burudani jinsi inavyostahili.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 ekufaka bato babosani oyo ya yo ekoma se kolandaka nga bipai nyonso nakosuka wapi na mboka mopaya nakosuka wapi ngai komosolo te nakosuka wapi ekopesa kizunguzungu e. yolela ye nasengi Santa nzoto soki nayebisi yo mabe osali ngai okoloba nini engo mama kizunguzungu kizunguzungu yoyo kizunguzungu kizunguzungu yoyo yoyo minakufa e. nasengi yo bondisaka motema zunguzungu eh, ya bolingo zunguzungu eh. kizunguzungu oyo kizunguzungu e eh, mapenzi ni jela ya kipekee twelewane utaki kusikia mama oh. Oh, mama opesi oh. trouble na mobali na yo azwi kizunguzungu kamwe yaani utaki kusikia mama oh, mupesi trouble na mubali nayo azwi kizunguzungu we eh, aboningo kizunguzungu mapenzi siyo nguo ya kuvaa unifue unikome usinifae yeye eh, mama tiyokolemba Sicker FM. Sicker, Sicker. Baraka FM. ya molende mama tiyokolemba kizunguzungu eh! kizunguzungu yeye eh! kizunguzungu mapenzi ni jela ya kipekee twelewane utaki kusikia mama ukasikuke oh! oh, oh! na mobali na yo azwi kizunguzungu eya eh, bolingo kutoka Likoni, napenda kusikiliza Baraka FM 95.5, the home of rnbs and African pop. Yo, mi naitwa Morris hapa, napenda sana kusikiliza Baraka FM kwa sababu ya muziki yao jo, inabamba sana, yani vile vimoto, inaburudisha. Baraka FM. kala bazwa bamposo na mibali oyanga namonaka te masanga na bandumba basilisaka mbongwe nga nakufa nzala na bana ye mokolo ekosila nde osonga na ndako bonga bayibelinga akamba akanisa bampasi oyo namona ntango obelaka kala akamba kanisa nazali kaka wayo oyo alinga yo masaku masaku machakose kitui kitui kangundu viva makalewa tafrika hey! sanza akamba tata na bana akamba mobali mabe baninga babala bazwa bamposo na mibali oyanga namonaka te masanga na bandumba basilisaka mbongwe nga nakufa nzala na bana ye mokolo ekosila nde ozonga na ndako bonga bayibelingaa nakamba kanisa bampasi oyo namona ntango obelaka kala akamba kanisa nazali kaka wayo oyo alinga yo hey! masaku nasengi divorce kaka kamba ye mpo nalembi konyokoma na kondo nabeba ye bafami bakozongisa mbongo na yo akamba mama nasepela leye natikala na nga mozemba o mama bana na biso batela kaka kamba ye mpo bango bazali bato mboka etieli motema soki nakomi mpaka bango nde bakosalisa pasi ya mokili epunaka te oyebaka o oh, mama katika mfumo wa mziki e, kibao kibadilike, yani santuri ibadilike upande wa pili. Wengine wanaweza shangaa vipi, bwana, mziki unaenda unatulia, lakini uliambiwa zamani kulikuwa na santuri hiyo, ikiisha unageuza upande wa pili, kama kile kijisanturi kidogo kile nakwambia turntable Viva Makale bana Almasi, utunzi wake George Kalombo Mwanza palikuwepo na Koko Zigo Maika, Lomboto Lomboto, ah, Ukonyenye, mzee asani pamoja na mama nyumbani hapo Mikindani. Asante sana kwa kutegea Rumba Explosion mzee wangu, mzee wa Lenoir, Lenoir the Blacks. Sasa hivi ni saa tatu na dakika 29 saa za Afrika Mashariki. Viva Makalebana Almasi. Kumbuka pia palikuwepo ndani ubwami walimuona le kapiteni kipindi kile ametoka kwenye mangelepa akaingia hapa kabla ya kurudi tena kwenye mangelepa. yakamba ya kalombo mwana ya mama ya chama chama yakamba eh. ya lela mwana ya mama yakamba eh. ya kabe ya lomboto yakamba eh. ye yakamba yakamba ya boyeakambami nakufa akamba ya tambwe mandola akamba ya moni mambo akamba ya siama siama akamba ye akamba ye kaka mwana mama alava ye sekue eh, kipindi hicho kasuku armstrong mmiliki wa Garden Square kipindi kile, kama unakumbuka, mkao ambao uliwika sana kwa bendi maarufu zile, akishirikiana na kina bwani waliomwona, ndo alitengeneza bendi hii, ikawa kali sana. nilikana Kabila Kabanza, Evani akanisimulia jinsi gani bendi ilikuja kali e, mpaka wakafanya mbinu, yani bendi wakaisambaratisha ki, ki style yani. Sia kasuko ametajwa hapo inabidi wachukua chukua na mziki pale kina Kokozi mike waingize kwenye mangelepa. Kumbuka bwana Walimona alikuwa ametoka kwenye mangelepa kwa sababu tu walikuwa wametofautiana, ndio akaingia hapa wakashirikiana na Kasuku Armstrong na kutengeneza bendi kubwa ya Viva Makalebana Almasi. Ah, Okonye nye baba bolinga bolinga te ma ah. maneno nashangaa mwambie Rumba Explosion na mzee wa kiti Baraka FM ndio mpango mzima. Asante sana mwalimu. Aja. Bolinga te. Ma. Okonyanya paka. Bolinga, bolinga te. Ma. shila uka Shitutuka, shitutuka, shilauka. Nakuyama ti. Nakutomboka. Shitutuka, shila uka kutomboka Viva Makale bana Almasi bana Almasi Koko Zigo Mike Mzee Lomboto pale Job Kalumbo Mwanza Georgia Bwami Walumona ah. Kasuku Armstrong Hai. Hey. Karibu sana kama ndio umefika sasa hivi, asante sana kutegea Rumba Explosion, hususan Baraka FM. Tuko hapa kuhakikisha kuwa rumba tunaipeleka mbele, burudani la kukata na shoka ni jadi tunaileta leo, historia eh, wasanii kuwajulia hali na kufuatilia tu muziki wao kukuza olingate ma oh. olinga Nilikuwa nimekuahidi kuwa siku ya leo tutazungumza na mzee Sami Mwambi ambaye jana alisababisha kweli bwana. Kama ulikuwa ulikuwa pale kwenye Taita Cultural Festival utanipigia simu baadaye. Nazungumza na Sami Mwambi, niambie vipi bwana. Asanteni sana ndugu wa Taita, Taveta, Wasagala. Nimefika kule milimani milimani mimi pia undanyi juu pale, Mgange nyika kule kwa kina mwaka mbaya ule hata mtu akwambia ile shamba letu anakudanganya, yani afadhali useme ule mlima wetu ule. <laughs> Ndani ya Baraka FM msanii tunaye mwangazia wiki hii uh, si mwingine bali ni Sami Mwambi Mkali. Charo chako cha bundanyi veruga efwana kulole dereva uko na license ulolukongolwa josa lokunda radia rose ili charo cha kutufaulu Sami Mwambi mkali ndo alikuwa mgeni maarufu pale, mwanamuziki kweli wa jadi. Tafuta Sami. To copy this tune, dial 11 for one shilling and fifty day. Sami Mwambi mkali, niambie mzee wangu, nasubiri simu yako kutoka kwa Baraka FM. Ndio hii sasa nimeingia hapa. Pole kwa safari, pole kwa uchovu mzee wangu. Asante sana bwana. Jana bwana ulisababisha, yani uliwasha moto mkubwa sana mzee. Ah, I see, mzee. Eh? yani nilikuwa nataka ni, yani niingie choni nipate mavi kwa ile raha eh? niingie choni nifanye uchafu uchafu kabisa nionekane mtu tofauti <laughs> yani raha yako ilikuwa imepita ime, ime, ime mipaka e, imezidi kipimo kumbe mtu ushiko na wazimu namna hiyo eh? yaani ulifanya burudani kubwa sana Sami Mwambi na kupongeza bwana Nashukuru bwana. Nakupongeza kazi yako ndugu za wata, Wataita waliokuwepo pale na sisi wengine wetu tuliokuwepo pale kama Wakenya ndio. Kwa nini kumbe wanakuita Sami Mwambi mkali? Hii mkali ilitokezea wapi mzee wangu? Bwana, ilitokezea kwa kupiga gitaa make wale niliokuwa nao kitambo Mombasa. Naam. Ndio waliniita mkali. Kina nani hao? Musician fulani tulikuwa nao Mombasa kitambo. Ndio. Wakaniita mkali tu, eh, bwana wewe ni mkali. Aha. Eh. Basi ikawa mkali mpaka kwa ID. Eh? Eh. Mpaka kwa ID hivi mkali ipo? Hivyo hivyo. Ah mpaka kwa ID. Sami Mwambi mkali mzee, mimi hapa mzee wangu, kwa faida ya msikilizaji ambaye sasa hivi labda ndo ameingia katika masafa, anashangaa huyo Sami Mwambi mkali ni nani? Kwa muktasari eh, tu kwa muktasari tu eh, eh, eh. Sami Mwambi mkali ni nani? Sami Mwambi mkali ni mtaita anayepiga gitaa na kuimba, anatunga nyimbo na kuimba za kitaita za Kiswahili, ndio kutoka kwa bendi ya Lesonyika Supawanyika mm. kwa Mazembe. Mazembe ilikuwa na matatizo fulani Mombasa. Naam, ndio hivyo bwana, kwa kifupi yani. kwa kifupi yani, kwa, kwa ufupi pale, pale kwenye Supawanyika nimesikia ukitajwa tajwa sana kama mmoja wa, nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu Abu Abu Omar eh, Abu Omar eh, akaniambia bwana Sami Mwambi mkali tulikuwepo naye kwenye Supawanyika. Ulihusika kwenye nyimbo gani na gani pale? mimi nimepiga nyimbo ewe e, mbona siko wazi. Nilipiga gitaa hiyo, na ilikuwa ni nyimbo yangu, lakini wakati huo viongozi wa bendi haswa ya Nisuanyika na Supoanyika walikuwa hawataki mtu atunge nyimbo, ndio lakini mimi nilikuwa na kipawa cha kutunga nyimbo. Nilitunga nyimbo inaitwa si mimi mama, si mimi o, taabu zote zaletwa na wewe. Mimi nilitunga, lakini ikaitwa jina la Isa Juma <laughs> nilifunga nyimbo. Umemwona Sigalame eh, anaishi Bungoma nilitunga mimi lakini jina likaandikwa Isa Juma. Sasa Sami, una maana kuwa Isa Juma hakutunga nyimbo, ulitunga wewe tu kwenye Sipawanyika? Basi Isa Juma alikuwa simtunzi, tulikuwa tunamtungia sisi. Hata muulize Omari huyo ambaye sasa hivi msia Omari yuko Ulaya. Omari sasa hivi yuko yuko Tanzania, amerudi yuko Tanzania. Alikuwa ameniambia ananunua magari na vyombo vya music yakiuza Afrika Mashariki. Ameukata yaani huyo jamaa. Tuyawache hayo, tuzungumzie haya ah, yako ah, Sami. Ah, eh, wewe na mkanikali kweli, mzee wangu. <laughs> Sawa. Sasa Sami, eh, kwa hivyo kipindi mm. kile mlitunga zile nyimbo na ndio ikawa kweli zinakwenda kwa kiongozi wa bendi, manake ndio mwenye bendi, zinaitwa jina eh. lake Na kwenye kwenye leo Wanyika, labda ulicheza ngoma gani kurekodi labda? Ah, basi kwa, kwa nyika ndio kuna visanga mm. Lewanyika mzungu aliyekuwa anafanya recording inaitwa polygram ama phonogram. Ndio. Hata Franco alikuwa anarekodia Nairobi wakati fulani. Naam. Nilitunga nyimbo, mzungu aliniambia mwambi, uje ufanye recording kwa polygram. Ndio. Ngereza alifura kama maandazi. Mm. Johnny Ngereza. Johnny Ngereza. Naam ikabidi Tom Malanga aandike eh, John Ngereza aandike barua ampatie Tom Malanga kwamba nikifika Polygram nikifanya recording zisiandikwe Liswanyika. Ndio na ikawa hivyo, lakini mzungu akasema Mwambi, tutaandika hata Mavi Jazz Band, ndio kwa sababu ya wivu wa Tanzania. Usijali, na tuliandika kweli. Naam, tuliimba na marehemu ameditika, Tom Malanga alipiga bezi. Naam, walipiga saxophone kina Rama, ndio hiyo ndio story ya, ya bendi zile za mm. kitambo bwana. Na, na, na kwa hiyo kwenye kwenye kwenye super ma, kwenye super mazembe labda pale ulihusika uli vipi? Manake mimi sikujua na nasikia kwako leo. kwa Kwenye super mazembe niliitwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Masumbuko. Ndio. Tulikuwa tunakaa hapo Kongowea hapo. Na katela Katele. Eh, Omari Masumbuko, eh, na kina katela ale. Ndio, wakati huo. Naam. Basi jina la Super Mazembe lilikuwa na matatizo, wanashtakiana, mara sijui Super Mazembe ni ya wapi, zikawa bendi mbili. Ndio basi mimi waliniita huko Mombasa kupiga gitaa, lakini kaona maendeleo ya ya Mombasa na, na mimi hatuelewani. Naam, ikabidi nirudi Nairobi. Ndio, ndio kipindi hicho Msikilizaji, kama ndio umefika sasa hivi, huyo tunaizungumza naye si mwingine bali ni Sami Mwambi Mkali wiki hii. mkali wa kisu, mkali wa gitaa, mkali wa gitaa. Na jana jana, Sami, nimekuona na kuna video zingine nimechukua chukua pale ukicharaza gita, nikasema da, huyu bwana design zake eh, za kina Dale Kimoko zile design zake, yani anapiga makina Bopole Mansiamina zile, yani finger ah, fingerling. Ulijifundisha wapi mambo ya gita? Hivyo hivyo mm. Hata Mikio alinisifu sana, akasema wewe papa ulikuwa wapi? Ndio wewe ndio mwenyewe wewe, ah, wacha tu ndio sasa ulijifunza wapi, ama ni talanta ile ama ilikuwaje? Hebu tutulokezee, manake ndio msanii wetu. Mimi gitaa sikufunzwa na mtu bwana. Naam. Gitaa eh, ni kama mamangu alizani kiwa tumboni na gitaa langu, ndio mpaka hivi leo eh. Eh. Yaani ukufunzwa na mtu wewe, ulijifunza funza tu mwenyewe kupiga pia? Sikufunzwa na mtu, sikufunzwa na mtu. Ah, kipawa na na mtu asikudanganye kwamba mwambe nilimfunza gitaa. Hapana, mm. mimi naangalia kwa macho na kwa masikio. Ndio eh. Sami Mwambi mkali ndio mimi hapa. Hebu nielezee kuhusu hili tamasha la, la Taita Taveta uh, Cultural Festival, kulingana na wewe uliona vipi, ilikuwaje? Ndio nakwambia. Naam, mimi nilikuwa nataka nijipake uchafu tu nionekane mtu tofauti, ndio yani kwa ile raha niliyokuwa nayo, ndio yani nilizingirwa, naam, hata nikashindwa kupumua. Ndio niliwekwa vizuri, naam, na mimi vizuri, si siringi, ndio wacha wale wanaoringaringa eti oh, wengine oh, eh, wana nyimbo chache wanaringa kama ah, mimi siringi bwana, ndio mimi natumia riziki yangu ile Mungu atakayenipatia basi. Naam, naam, sababu Mungu anasema ulipewa bure, toa bure, na kwa sababu ya maisha ndio lazima tuchangie maisha, tutakula nini? Ndio, ndio eh. Kwa hivyo sasa hivi Sami, labda Voi pale huwa mnapiga show na, na, na bendi ama mnapatikana wapi? Labda kwa yule ambaye hakuwahi Taita Taveta Cultural Festival hii, labda akija Voi anaweza kupata labda, ama inakuwa namna gani? Mimi hupatikana kwa simu. Voi tu nakaa tu kwa sababu ndio tauni yangu ya karibu, ndio na baada ya kutoka Nairobi kwa sababu ya kaunti, naam nikaona songe karibu. Unajua nayo umri unaenda bwana. Ndio, ndio. Kuna nyimbo yangu naimba mzini mzini, yani nyumbani ni nyumbani. Ndio. Kwa hivyo ukikaa mbali na kwenu. Naam. Kuna wengine ndio wamejenga Mombasa na labda ni Waluya. Naam. Hiyo ni, ni kuishi, lakini uzuri ukiwa kwenu ndio una raha zaidi. Ndio. Eh, kwa hivyo niko Voi kama kama ofisi tu. Naam. Eh, lakini sana sana niko nyumbani. Okay, sana sana unapatikana nyumbani. Kwa hivyo kwa wakati kukija labda matamasha tamasha hivi ndio unajitokeza una pale Voi. Eh. Huu wimbo wa kesho. Eh. Na ucheza sasa hivi hewani hapo. Unamaanisha nini hasa? Kuna wakesho mbili, kuna wakesho yangu na yule rafiki yangu. Wakesho gani? Hii yako wewe. Wakesho mwai na kulomba kunineke majibu. Ngera ngolo yapo wakesho iyo resha hiyo. Ndio hiyo ni nyimbo yangu nilitunga mimi naam na hata kuna nyingine nilitunga inaitwa Evwa nafikiri mhm. ulicheza jana naam naam na mpaka sasa hivi najua utaicheza utaicheza hiyo Evwa ndio ni nyimbo ya kufundisha binadamu kwamba binadamu yule yule ndio sasa sisi wanaume tunachanganyikiwa wakati umemwona mwanamke amenona sijui amesimama mbele ama wapi ndio basi unachanganyikiwa lakini ni yule yule tu mm mwanamme ni yule, awe mrefu awe <laughs> kwa mambo mengine awe mrefu kwa, kwa vitu gani vyake amebeba, lakini ni yule maumbile yani, yani jinsi Mwenyezi Mungu alivyoumba yani alivyoumba Mwenyezi Mungu. Macho yetu yanatudanganya bwana, ndio ebe lile lile, ukila tu utafanya eh. utafyoza mdomo eh. ukiliona likubwa vitu utabu ni ule ule. <laughs> Sami Mwambi mkali ndio mimi hapa. Eh bwana tunashukuru, tunafurahi sana jana umetupatia eh, burudani kubwa. Jana jana, jana Sami nime, nimeona ndugu zetu wa Taveta kuna jamaa walikuja pale wakaanza kuruka kimasai masai, sikuelewa. Eh. Nikasema kwani ndio utamaduni wa Taveta ule? Basi Wataveta na Wamasai mm. kama kitu kimoja. Oh. wa Wamasai ni kitu kimoja. Ule ukweli. Hawajawachana mbali eh? hawajawachana mbali. Hata mimi nilichanganyikiwa, nikasema huu ni uongo, hawa ni wana Masai eh. Mazingira yao ni yale yale tu ya Kimasai, ndio eh, mpaka wanavorukaruka, yani ile design yao kucheza hivyo hivyo tu, ndio hivyo hivyo tu, lakini wanajua wenyewe ni kitaveta, ndio eh Asante sana Mwambi, na naona ulitoka ghafla, hata tukuagana mzee wangu, na tulikuwa tuko pamoja, sijui yani shauri ya pilika pilika bwana, shauri ya pilika pilika. Alafu nilifurahi sana kukuona na mzee Hamisi. Mzee Hamisi bwana, kwanza nilikuwa nataka kusifia mzee Hamisi. Ndio mzee Hamisi ana talent, hajijui yeye mm lakini watu huona kwamba ni mtu yake ana tabia mbaya, lakini mm -hmm. mtu ndio ujue tabia yake, ndio hata kila binadamu ana tabia yake mbaya na mbovu, ndio. Lakini na yeye utaishi na nani? Na binadamu gani? Naam, uweze kuishi na ng'ombe, ndio, uweze kuishi na mti. Naam, na wewe mwenyewe ujue na tabia zako za aina aina, ulijijui ndio, mpaka umwelewe mwenzako hataki nini na, na wewe unataka nini, ndio mtaishi. Ndio hata hapo unapofanya kazi, sasa tunafanya kazi moja kwa moja, ni kipi yako? Naam, mpaka umsikize bosi na bosi akusikize, kuwa na ushirikiano. Ehe, naam. Kwa hivyo amesi mimi na, kwa kweli nampenda sana, ndio sababu yani ile damu yangu tu. Sasa nampenda kimimi, naam tukiwa pamoja naona kazi yangu inaenda kama ninavyotaka mimi. yani mumekuwa naye mwanzo tokea wakati usipowanyika ule eh? nilimuita mimi kwa Alex Wanyika, nilimuita mimi ndio. Watu wote wale walikuja, mimi nilipoingia kwa Alex Wanyika niliwaita mimi. Ngereza akienda Ulaya aliniambia mimi ndio taongoza bendi, ndio Ngereza amekufa, akaniambia kwamba Mwambi, nataka uongozi wa bendi, lakini nikamwambia pana bwana, mimi miunda yangu inaitwa Tekeleza Kundaziki, wewe niache tu hivyo hivyo. Ndio nisajua maana yeye niambia hivyo, Mwambi bwana, nimekuacha na sipowanyeka. pana hata hiyo sipowanyeka yako inaenda nayo. Ndio mimi naunda yangu nitekelezwe, ni damu yangu, nifanye ninavyotaka mimi na wenzangu. Ndio, ndio, ndio bwana. Asante sana, niliona combination yako na mzee Hamisi anaposhika bazi pale na kuimba, yani inakuwa ni tamu, na ndio tukawa tunajua kweli mumefika kuwakilisha. Tulifurahi kwa kweli, na naamini waliofika pale pia walifurahia. Tunashukuru wale Taita Taveta Cultural eh, Consultative Forum kwa kuandaa mm. tamasha ile na ni, ni utamaduni ni, ni kitu kizuri cha kuzingatia, kwa sababu ndio jinsi zetu sisi wanadamu, kila jamii kuna utamaduni wake, lakini tunakuwa, yeah. tunakuwa na muungano mmoja pamoja kama Wakenya Ndiyo. na tunafurahia. Asante sana mzee wangu Sami Mwambi kwa kuzungumza Nashukuru sana mzee wa kiti. Una ujumbe gani labda kwa ufupi tu kwa mashabiki zako ambao wanasikiza sasa hivi? E, niwaambie nini wasema? Ujumbe tu ambao uko nao kwa mashabiki wako, la ni fursa ya kipekee nimekupatia. Ujumbe ni kwamba ujumbe ni kwamba no tafadhali nawaomba Wataita no. si ukabila tu Ndiyo. mziki hauna ukabila no. usikie mziki wa Kizaire kama vile Amitie no. wapende mziki sababu Amitie wako Kenya Ndiyo. na wanatufurahisha sisi Ndiyo. usiwe na ubaguzi mziki ni ule ule kama inavyoimbia iki hewa ni yule yule ndio mziki pia ni ule ule tu naam e, eh, mziki hautenganishi mtu mziki unaunganisha watu ndio Eh bwana, asante sana Sami. Kabla hujatoka eh. huu wimbo wako mpya unaitwa Egwa ama unaitwaje? Unaitwa Egwa. Hebu tupe mistari, tupe mistari. Ah, sauti bwana ilikimbia kidogo, lakini wewe ndio ungenichezea hapo. Sauti imekimbia kwa kweli. <laughs> Eh, kwa, kwa, kwa sababu ya shughuli ya jana, sio? Ah, mazee. Haya bwana, asante sana Mr. Eh, Sami. Lakini piga tu ataelewa hiyo Egwa inamaanisha nini. Asante sana. Ah, nashukuru. Asante sana. Huyo si mwingine bali ni Sami Mwambi mkali, mzee machachari sana ule, ukizungumza naye mpaka uwe makini Mzee Hamisi, asante sana mzee Hamisi, ndani ya Bondora hapo bwana, tulifurahia kazi yako na Sami Mwambi mkali. Kama ndio umefika sasa hivi, unashangaa nani huyo msanii tunayemwangazia wiki hii si mwingine bali ni Sami Mwambi mkali amejaa historia. Kumbe kina Shigalame zile kinateka alitunga yeye. Kuna zamani unatunga wewe, anachukua uh, riziki zote, kiongozi wa bendi. Lakini ndio kama namna hiyo tu ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele. Asante sana kwa kutegea Baraka FM, tuko hapa na unapata mahojiano ya wasanii, unapata mengi kuhusu historia, unapata mengi ambayo ulikoko labda wewe huna habari nayo huyajui. Yote tisa unayapata ndani ya Baraka FM. Tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele. Chanja Maswala. Do whatever you want, but please, Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. Chanja Maswala. Do you know the seriousness of the business that keeps us here? Kwa uchanganuzi wa maswala muhimu katika jamii. Agombo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agombo, please stay at home. Siasa. Nilimwamini mimi Mheshimiwa Ruto kwa sababu kile anachokiona akiwa ameketi mimi siwezi kukiona kama nimesimama. Simu utakuwa unakuwa unapiga free of charge, simu haitakuwa inakatika. Afya, elimu uchumi na uhusiano katika jamii. Mimi niongee na Ruto nini? Mimi nikamtafute atanipa nini? Chanja Maswala, na siku ya wiki saa mbili hadi saa tatu usiku ukiwa naye David Otieno. Public participation Ukiangalia kipengee cha kwanza cha katiba kinaeleza kinagaubaga jinsi mambo haya yanapaswa kufanywa.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 na mama mama yo baritesa za joya esa yoyoyo mwananga neema mie korbise papa mitesa mwanizambwe kazi safi sana Ngwashi Nchimbo akiwa hapo pale ndani na kina Star Zoya Esther Mami ah, Festival du Zaire eh, Baraka FM ndio mpango mzima. Unapozungumzia kina Ngwashi Ntimbo, basi unazungumzia magwiji waliojaliwa vipawa. Ngwashi Ntimbo pia kuna kipindi fulani alikuwepo kwenye Tipus Ante Orchestra Kinshasa na Franco pale, unajua na Franco alikuwa akikuchukua basi wewe pia una kazi ya unafanya mambo tunga kina ngoma kama kina manguta zile na baadhi tu kadhaa ambazo aliweza kuzimba akiwa ndani ya TPOK okay, Jazz vile vile kande bendi yake Festival du Zaire pia akafanya kazi safi sana eh, Ngwashi Ntimbo, kumbuka ule wimbo Shauri Yako original, yeye ndio mtunzi wa wimbo ule, na ni mwanamuziki ambayo kusema kweli itakuwa labda hajatajwa sana lakini ukifuatilia ni alikuwa kuna kipawa kikubwa sana. Washin Timbo eh, nakuambia mami, nafungua simu kwa yule ambaye labda alipata bahati ya kuja kwenye Taita Festival Night Cultural ile festival, atuambie angalau mawili matatu, sheria na masharti tuyafuatilie tafadhali. Eh. Yule ambaye alifika pale kwenye Taita Taveta Cultural Festival. Tunampatia fursa sasa hivi kama yupo kwenye Rumba Explosion 0722479800 ama 0733579800. Hivi punde nitakuwa na kuzindulia kibao kipya kabisa cha Samba Omari Mapangala, heshimu mkeo nini ekosi yo polimwa boye moto ama wale waliokuwa kwenye festival ile sasa hivi wamelala manake uchovu watu walicheza sana pale watu walikatika ngoma za kitamaduni e, watu wakafanya mambo mengi sana pale ya burudani yani sasa kwa unataka ushahidi kwa yule ambaye tayari hayupo kwa njia alafu anaona zimemiminika tu kwa sana hapa asante sana Wycliffe Maliba Napata ujumbe wako, tuko pamoja mzee wangu. Nani mwingine wananiambia Vipi mzee wa kiti, ni kobe mweusi huyu kutoka Bondora Mtamboni, anasema anaomba wimbo wa orkestra Kiamu yoyote tu iende mashabiki wote, na mzee Sifa hapo Kisauni, mashini ya ambulance hapo Ibiza. Asante sana wangu. Rafiki yangu mwingine anasema wa mzee wa kiti wape zangu sana chair lady mize, mize eh, chairman eh, Msumi na chairman gadafi kati ya Denyenye pale na Mashimoni Bombo. Asanteni kwa kushirikiana nasi kwenye ndoa ya mwanangu. Karibuni sana Kiteje Mkumbi. Mbona ukutualika harusini na sisi bana? Mmekuwa uchoo nini hiyo? Haya, tunatokea kila laheri maharusi maarusi wa sema Rumba Explosion eh, eh na kupatia zangu kaka ni Juma Chinyanga huyu akiwa pale Kiteje Mkumbi. Asante sana kwa wale wote waliohudhuria eh, shughuli hiyo ya leo. Kama imepita salama, ndio raha yetu. Nasalimia mashabiki wangu wote, mzee hia na bibi yake, mzee Nyerere, GK Garama, Kazungu wa Chilulu, Gladys Sidi, Karisa Kaingu wa eh, Sakara Lovu Robert Mwachiru, ujumbe usimsifu mamako ni mzuri, bali msifu baba, msifu baba kwa kumtafuta mamako mzuri. Ni kitunguu huyo. Haya, huyo kitunguu tunakusikia bwana anasema hello mzee wa kitu Rumba Explosion Promotion, kama kawaida, wewe ni mzee wa nguvu bwana, mchezee mushana Jakanda Bongo Mani, Mama Nancy kutoka Bambure. Asante sana Mama Nancy, ngoja tumsikie huu, inaweza alikuwa kwenye Taita Festival, tumsikie kama alikuwepo kweli huo Hello Baraka FM. Ah, mbona umekata bwana, mwaukua wewe <laughs> atakayepiga simu sasa hivi tunampatia ruksa, ni yule aliyokuwa kwenye ile shughuli. Tunataka tusikie ushuhuda wake bwana usipige alafu useme wewe oh, mzee wa kitu mimi nilikuwa naomba wimbo mzee wa kitu sijui nilikuwa kwa mambo gani ah ah je ulikuwepo kwenye Taita Taveta Cultural Festival ndio tunakupatia fursa hii labda kama umelala hapo sasa hivi ni saa nne na dakika nane inaonekana ndugu zetu waliokuwepo pale kwenye shughuli kulikuwa kumefurika inaonekana sasa hivi wamejipumzisha bwana hali halisi ndio kama namna hiyo ndani ya baraka fm rumba explosion karibu sana. Katika awamu hii nitakuwa pia na kuzindulia kibao cha Sambo Mari Mapangala, kibao kipya. Ametoa ngoma kadhaa mpya ikiwemo Kilimanjaro tuliwahi kuicheza hapa, Heshimu Mkeo pia ni moja wapo ambao iko hapa na nyingine pia. Nitakuwa nacheza wimbo huo. Alinidokezea kuwa atakuwa anakuja Kenya hapa e, mwezi wa Januari ule. Acha tumpate huyo, labda alikuwepo. Halo Baraka FM. Halo. Naam. Mzee wa kiti. Ndio. Vipi bwana, ni Mobembo PDG. Ah, Mobembo PDG, karibu sana mzee wangu. Niambie bwana. Safi, habari zatokea jana. Wewe wewe kwa ushahidi ulikuwepo. Nilikuwepo pale. Ndio. Sherehe ilikuwa sawa kabisa, taifa sana kucheza sana. Naam. kapindi Pandara pale kiasi. Ndio. Kucheza sana bwana. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa taswira labda kwa yule ambaye hakuweza kufika pale. Eh? Tupatie taswira kwa yule ambaye hakuweza kufika pale, yani unaweza mueleza vipi, yani alikosa nini hasa? Halo, ah, tumpoteza Mubembo na alikuwepo bwana Rumba ancestor e bwana, eh akaondoka bwana. Ah, ah, ulikuwa umepotea kidogo mzee wangu. Anasema hivi? Naam watu walikosa raha sana pale, hata mzee Simondoe yani alikuja, lakini kukaa taarifa zieleweke, akarudi. Ndio eh bwana, lakini ilikuwa show nzuri sana. Naam. Vipulupulu alikuwa nilikwambia, vipulupulu mkina nani ndio kitu rembo vipulupulu eh, nilikwambia ni kina nani hao? Ah, <laughs> ndio Aliona bwana? Niliona yani, taita kweli yani mkumbele bwana ah, hivyo pale mahali ilikuwa kwa hapahitaji taa nyingi, maanake watu wanang'ara tu yani, watu wenyewe ni taa, watu wenyewe ni taa yani Safi sana mzee. <laughs> pamoja Asante sana Rumba Ancestor PDG Mubembo alikuwepo pale. Yeye ndiye alikuwa ananifundisha fundisha Kitaita. Ambao kitakuwasalimia wale wasema sijui Musinda mwana. Eh? Si unajua tena za Kitaita taita zile. Asante sana, asante sana. Ilikuwa shwari sana. Bwana Kadima, Kadima, sikiza maneno hapo. Ah, Jean Poi. Mm. Sikiza nata. Ba, sikiza maneno hayo. Mwingine onekana alikuwepo. Halo Baraka FM. Halo. Naam. Halo. Halo nakupata. Mimi ni Ali Masemo kutoka Kwale. Karibu Ali. Eh, ndio wakati bwana sisi ni kweli nilikuwa kwenye ndoa kwa sababu chini yangu hiyo. Ndio. Ni mjomba wangu mimi. Ndio. Eh, tumemwezesha mtoto wake kuchana. Naam. Eh, na ndoa imepita salama sana. Ilikuwa kiteja hapo ndo wenyewe. Eh, kwa katikati ya Kitege na hapo Dunyoni hapo. Kwa hivyo hapo leo taarabu taarabu nini ama siku hizi hamna mambo hayo? Ah, siku hizi ilikuwa tu disco tu hizi tu jambo taarabu, siku hizi watoto wameharibika bwana, vijipanga nini nini. Eh, ndio eh, sasa siku hizi kidogo tumepunguza sasa kwa ile yale kuomba, yani mambo yangu naomba, kuna nyumba ya Samba Omar Mapangala. Naam inayosema baba na mama tufurahi, ndio kulea mtoto naam, tutapata tutapata matunda ya wajukuu. Kwa nini leo nsicheze hii yake mpya? Hiyo tabisa, lakini hiyo si request yangu kwa sababu ya ndoa ya mjukuu wangu. Oh, kwa kwa heshima ya ndoa. Mwanzo ninakuruhusu eh. kwa sababu unazungumzia harusi ambayo ali, ali mzee mzee Chinyaga ni, ni, ni mwenye kamati wetu, ndio ninakuruhusu haswa. Eh, asante mzee. Haya. Eh, safi sana kwa sababu kwa tumesema tunataka yule aliyokuwa kwenye Taita Festival. Mzee alimsema amekuja na gea harusi na eh, memba wetu hapa msikilizaji wetu mwanae ndo amemwoza leo. Kabidi tumpatie fursa hiyo. Nataka nipokee simu kuhusu festival, sio mambo mengine. Halo Baraka FM. Halo mzee Akiti. Naam. Habari gani bwana? Nashukuru. Eh, ni Alfred kutoka Junda. Niambie Alfred. Nilikuwa nasema hivi huyu mzee Mwambi ametoa historia yake kwa ufupi. Naam. Lakini mimi nilikuwa namjua akianzia alikuwa na na orchestra Bria Mwangeka. Ndio. Baadaye akakuja kujiunga na orchestra Gonda Sikute. Ndio. Ehe. Tunajua historia yake yule mzee, ukisema uanze mwanzo mpaka mwisho, basi tutakesha hapa. <laughs> Ah, lakini amekupisha sana, alikuwa anzie huko mwanzo akirukaruka hivi eh? mpaka Supa Mazembe. Eh. Haya bwana. Ah, pamoja. Asante sana Alfred, amejalizia pale. Tulikuwa tunagusagusa tu kidogo za Sami Mwambi. Sami ukianza naye, yani mtakesha hapa na historia ndefu sana. Leo tulikuwa tunamwangazia tu kimtindo mtindo ile ndani ya Baraka FM Rumba Explosion ina maana ndio kama namna yote, tusikize kadima kwa ukamilifu. John Poi mm. Bakobo mangai mpona yo kadima eh. mama bote yo apesa yo nkombo princese kingo mwambe kitoko ya magi etwale ya fami babo yo banda na ngai nakolanda yo te suka molongo kadikabelanga nde motema mama oo oh, oh. kadikabelanga nde motema mama oo oh, mama oo hadima nasengaki yo permission nakende mobembo nsima ya nsanza na kozonga e hadima nasengaki ozela ngai soki nauti mobembo nakuta yo makambo manso leloko mabongwani balobi na ngai obali tunza onga nazwi nde shok na motema e kadikabela ngai nde motema mama oo oh, oh. kaninga belanga nde motema mama o mama o soare ya suka tozalaka biso mibale loboko na nkingo sheri okolelanela ngai mama e ngai mpe lokola yo susi elei nzoto napesaki yo lopete otiala mosapi ye olakisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okipe makambo maso leloko mabongwani balobi na ngai obalima o o nga nazwi nde shok na motema e kadika mpe nanga nde motema mama oo kadika mpe nanga nde motema mama oo mama o oh. tozalaka biso mibale loboko na nkingo sheri okoni nalela ngai mama e ngai mpe lokola yo susi elei nzoto napesaki yo lopete otia na mosapi ye olakisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okipe makambo manso lelo koma baluki balobi na ngai obalikadi ye o nga nazwi nde shok na motema e. kadikabelanga nde motema mama o kadikabelanga nde motema mama o oh, oh. kadima oh, ndimboka nanga kokwana bozelaki se nakende mobembo e kadi o oh, kadi o oh, ya mama nani alambi ngai ngai na kati ya bolingo na biso bolingo boyinga na kati ya mpongi ngai nazalaki kolala e osimbi kaka ngai yo odiponga oh, na nga kokwana kozelaki se nakende mobembo e eh. ngadi o oh, ngadi o oh, ya mama matiti ya miso lokola seleri kingo mwambe lokola santa maria he eh. hey. ongadi oya baba sware ya suka tozalaka biso mibale loboko na nkingo sheri okolelani na ngai bambula na bankake etonokelaka biso mibale epai ya pere bouche tozalaka biso mibale na voitire ya modizo tozalaka biso mibale kadi nasengaki se motema mama oo oh, oh. kadi nasengaki se motema mama oo oh, ya suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai mama e. ngai mpe lokola yo susi elei nzoto napesaki yo lopete otia na mosapi ye olakisaka lokola karte ya sitoyen batika kotungisa yo ozali okipe makambo maso lelo omabongwani balobi na ngai obali kadima oo nga nazwi nde so na motema ye kadi kabelanga nde motema mama oo kadi kabelanga nde motema mama oo mama oo ndima o oh, libonga na nga tokana bozelaki se nakende mopembo e kadi o kadi o ya mama nani alambi ngai ngai na kati ya bolingo na biso bolingo boyinga na kati ya mpongi nga nazalaki kolota kadi yo nga nazalaki kolala e nadima ye e kadi e, o kadi o ya mama soare ya suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai e. bambula na bankake tonokelaka biso mibale epai ya pere boucher tozalaka biso mibale na voiture ya modizo tozalaka biso mibale ngani nasengaki se motema mama oo oh, oh. ngani nasengaki se motema mama oo oh, yo wana ozali kokende mama oo yo wana na maboko ya ma Serikali ya kaunti ya Mombasa chini ya uongozi wa gavana mchapakazi Abdulswamad Sharif nasir aliyefanikisha miradi mbalimbali mbali kama vile utoaji wa vyeti vya ardhi, kuboresha makazi yasiyo rasmi na kuweka taa za mitaani kupitia mradi wa KISEP na kupitia Wizara ya Ardhi na Mipango ya Mji katika kaunti ya Mombasa, ina furaha kuwaalika wakazi wote kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa mradi wa pili wa miundo msingi ulio chini ya mradi wa makazi yasiyo rasmi nchini Kenya, yaani Kenya Informal Settlement Improvement Project KISIP 2. Hafla hii imeratibiwa kufanyika Kumbuka siku ya Jumanne hii ya Disemba 10 kuanzia saa tano asubuhi katika uwanja wa Majaoni, eneo bunge la Kisauni. Usikose kuhudhuria, nyote mwakaribishwa. Baraka FM Room Explosion. Sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko ndani ya Baraka FM. Papi Chapati anaimba, Ambra la muzika tunaimba ndani ya Baraka FM. Baraka FM, secho number 1 hai. msalimie, anakupikia chakula, anakufulia nguo, amekuzalia watoto. Nadhani mutakubaliana nami, kazi yetu wana nakonyokolo bango soki mwasi tende mokili mozali te bakumbaka biso sanza libwa na libu kazi safi tena mpya kutoka jikoni ya Samba Omari Mapangala anasema heshimu mkeo kwa kazi zote zile anakufanyia pale, anakupikia chakula, mambo yote anakufanyia pale, heshimu mkeo. Asante sana Samba Omari Mapangala. Kumbuka ni ametoa kama nyimbo tatu hivi e, mpya kuna heshimu mkeo hiyo, kuna Kilimanjaro tulishawahi kuicheza, kuna nyingine mikono mitupu, tukijaliwa wiki ijayo pia tutaicheza vile vile. Nitakuwa pia namtafuta Samba ili tuweze kuzungumza katika ujio wake huu mpya. Nyimbo amezitoa toa kadhaa, ameniambia yuko na nafasi, anataka kufanya safari kuja Kenya ikiwezekana Januari, lakini yote hayo tutazungumzia tutakapokuwa tunampata, tunakuwa na mahojiano naye. Kumbuka Samba Omari Mapangala, ukifuatilia historia ya mziki tokea wakati ule kina Lekinua bana kin Lekinua eh, watoto pole mzee wangu Jacob Bakens sasa hivi nadhani amelala, lakini unapotaja eh, kina Sambo Male Mapangala, Lekinua, kina Virunga uh, basi huwa malaika anamsimama yule mzee, kwa maana kubwa tu ya kazi safi ambayo bendi hizi ziliweza kutekeleza kipindi kile. Halo Baraka FM. Halo bwana mzee wa kiti Naam. Habari ya kushinda. Nashukuru Mungu bwana. Salama bwana. Mimi nilikuwa na mzee Gonda huyo Mzee Gonda kutoka wapi? Kutoka Likoni. Niambie mzee wangu. Eh, bwana mimi nilikuwa naomba generation ya lipo lipo. Generation. Eh. Safi sana. Afadhali sana. Asante sana. Lipoa lipoa. Kumbuka wiki iliyopita tuliweza kuadhimisha sana eh, mzee Zaya Zayadio, tukaadhimisha sana Pepe Kale, Tabu Le, kila mmoja tulimpatia saa lake moja la mziki yani. Kuwa na pesa ni majaliwa lakini kudoa ni moyo. Big manager Mike wa Mukamba, Simba mama Angela Malamu kitoko <laughs> Eh, tunasema happy birthday Tupanya Buku, PDG mwaka papa na Sutika, Mama Sakina na Poshe. Saluti sana, tulikuwa na tamasha kubwa tu la kuadhimisha birthday yako. Eh, mzee wetu Panya Buku yani sijui uko shimo gani leo Panyabuku, kama upo nitakutafuta kidogo tuzungumze hapa. Uh, supporter mkubwa sana wa Rumba, supporter mkubwa sana wa Talanta, Panyabuku, Michael Makamba, bosi ya Mboka 006 nasherekea birthday yako bwana, japo ilikuwa Ijumaa, lakini si unajua Jumapili yetu ndio hii. Kwa hivyo tukisherekea leo sio mbaya. Tunakutambua sana Panyabuku, Panyabuku Entertainment. Ni mataliwa lakini kutoa ni moyo. big manager mike wa mukamba simba mama anzela malamu kitoko kamtalila kamtalila kamtalimo kamtalila kamtalila kamtalimo mama mewana mama ebisana Leone. Chacha Mwangana, PDG Ria, Daniko Kinyama, Anes Ibrahima. Nashukuru Mola mwenye uwezo na miujiza kunitumia matunda matatu ya kike, Sania Kembo, Angela Wenga, mama watoto, penzi langu tuwalinde watoto mpaka wakomaye wasome masomo. Enego Makena Angela Bete na Chandra Meshake, yenye watu wengi, dada Ndaina, Angela Wendo penzi lake, Yepo kwa Mike, vizuri mutoke nywele nyeupe, Angela Wendo mama watoto, Yasitas, ninabaki mwenye fikira tele, Papa ya na Matete Eh, eh, bresile Mwakamba mkubwa Chemo Mashari ya Mwarema Muse Gabi Winston Stephen Muse Antoni Mutinda Mwengi Grace Madame Kakule, PDG Okura, Angela, Angela, Mama ya PDG Migiro, Danse, Yone Finale, Yone Kote, Mwasia wa Mupangano, Angela, Angela, Mama ya Bana, Yone Danse, Yone Finale, katana blakavana nakolaka na mpasi lisanga mobali oyo nalandaki yo tovivre na lavi ya kimobola babatano yo mwana topesi komwasaki na bosheka mama yo nde mwasi kitoko angela angela angela mama ya bana yo nde danze yo nde finale yo nde bote maria wa mukamba angela angela angela mama ya bana yo nde danse yo nde finale yo nde bote makoli munu muimbi la muzika o munu muimbi ya la muzika bandeko nakolela dupe fanse wapio ladarinox nakolela nakolela wapio shami na ngai nakolela nakolela safi tabia nzuri familia marafiki majirani macho kwako kidole kimoja kifundi tawa hakika enda eh, fero na bibi bebe na mbushimai kobosana pesa mobola tobata na ye mwana topesi kumasaki na bosheka mama yo nde mwasi kitoko angela yo nde danse yo nde finale yo nde bote mwasi awa mokama angela angela angela mama ya bana Eh, si wengine hao bali ni Ambro la Music wanamwimba Mike Mwaka Mbapanya Buku Big Manager papa na Sweet Kamama Sakina na Porsche Happy Birthday. na Nakwambia ilikuwa Ijumaa lakini kwetu Jumapili ndio Ijumaa yetu hii. Tulisherekea sana pale tukiwa ndani ya Golden Gate na Golden Band pale. Le, Ambro la Music ameweza kumuimba hapo tena kwa vizuri sana katika maana ya kuweza kukubali tu shughuli nyingi zile za Mike wa Mwaka Mwakamba Hebu tumsikie naye Padi Makani anasemaje kwa panya buku Mike Mwakamba. Yeye Mwakamba mtoto wa Taita mganganyika mama angela mwakamba mwasi kitoko sifa zako zimeonekana kwa vitendo vyako mtu wa bidii rosafi muhisani penda watu mukarimu Michael Mwagamba. Duniani na watu wenye hoho kama Michael Mwagamba. Utu wako umenufaisha wengi, weneleye hivyo hivyo, Mungu akupe umri, bado tunakuhitaji. Nestor Mwakamba tabia nzuri ulipata mke nzuri ana tabia kama yako kwa jina Angela Mwakamba mulibatika kupata watoto wazuri kamba Sakina Ush naswitika mama watoto msome kwa bidii, mwige mwenendo wa mama na baba yeno. Michael Mwakamba. Mtu wa bidii, roho safi, muhisani, penda wa mukarimu Michael Mwakamba. Duniani unatakikana watu wenye roho kama Michael Mwakamba. Utu wako umenufaisha wengi, wendeleye hivyo hivyo, Mungu akupe umri, bado tunakuhitaji. mamba tabia nzuri ulipata mke nzuri ana tabia kama yako kwa jina angela mwakamba mulibatika kupata watoto wazuri kama sakina ush naswidika mama watoto musome kwa bidii muige mwenendo wa mama na baba yeno Michael Mwakamba Michael Mwakamba oh yeleo Michael Mwakamba dadi dadi Michael Mwakamba rafiki yangu Michael Mwakamba kaka yake Brazil Michael Mwakamba mzee Mwakamba Michael Mwakamba eh papa gabriel mwambi mtembeze padi makani taita granton samboja borengo babuji unapata hiyo laban mwanzo mzee wa rumba twende kwetu sona mwasi kitoko twende david twende mukala twende jeni twende chao twende tome eh, tunasema happy birthday blessed birthday panya buku pdg mwakamba papa na sutika mama sakina na poshe sikia Wanamziki wanakiri wenyewe hawajashurutishwa bali. Ishonee. Pa King Padi Makani. Sasa hivi yuko ndani ya Nairobi pale na bana Mazembe kina Longwa disco wale. sa papa jele. Baia na ndapo yena Victor. msanii mwingine ambaye pia alipigia dedication kubwa panya buku ni Pentagon Smart Rumba. Smart Rumba. Samboja. Eh, bado tuko na nini? pamoja eh, talanga bien mbonanga bien mokubwa brazil mwakamba mokala agostino manila bafami na yo mama bakoma sekozelanga lodende sipitela na landa banyakuku zena atman uta yo kende mopaya soka ebonga ngai nazwata yango te akomibuzela yo mama angela ngai nakoma sekolela na baninga oyo nakoma sekolelaka thomas ekolelaka yo tony arsenale mokubwa lewa kunzi edu bos minange mokolo nini yokozonga panya bukwasepela yokaza na yo motako boni okanisa ngai te natinda basango ozongiselanga yano te molimo na ngai ekomande ya malade mama otindela ngai basango awa chenda yokaza na yo e mokolo nini okozonga panya kukwasepela yokaza na yo motako boni okanisa ngai te natinda basango ozongisela nge ya note molimo na ngai ekomande ya malade mama ndela ngai basango nzela na yo ye eh. moses sakis afkoriga fred obachima choka nai nakolelaka na lukamai na miso nazwa te natioje papa nazwa te benibeni koneseria nazwa te papa sane bosingwa de rosaro kitoko maasi chebet papa mukaya wilison papa wemba steve kibaki katoto filipo okrich na fami yo te ya temp david boyi 006 ambrogenis chante acha na furaha ndani ya moyo wangu, maana rumba mkubwa Bwire sakina na posho bia switi kama manyo mafanikio na bolingo na biso ya bomwana David Manaja 0006 mama Angela otumboli Big Manaja ukibolwe na bre Eh, ni kazi safi ya Pentagon Smart Rumba shirikisha hapo Ambro Jengi Ambro Njenga ah. Wimbo unaitwa Mwakamba. Big up sana Panya Buku Entertainment PDG Mwakamba. Eh, happy birthday, tunasherekea sana uwepo wapo duniani bwana. wasanii ambao wako humu humu tu ambao wameweza kutanguliza tu katika maana kubwa ya kuweza eh, kumwimba Panya Buku kwa maana ya kazi ambazo amezifanya hususan katika maana tu ya kukuza talanta, katika maana tu kubwa ya kuhakikisha kuwa mziki pia watu wanausikiza na mambo mengi tu anaitwa Nzaya Nzayadi pia kuachwa nyuma. Le Mangele pa pia vile vile waliweza kuimba Panya Buku. Panya Buku. Happy birthday Panya Buku. nyambuku nazokisala pota ya bolingo na motema bolingo napesaki yo obwaki yango na fulu e ngai pasie bolingo napesaki yo otali yango opamba nga susi otiki nga na kati esanga nga nazangi bwatu mpe nkai mpo ya kolanda yo nga na zingi maboko malili ekangi ngai nzoto mobimba nazangi consolation ye ngai awa susi na motema ma ya miso epolisi elamba stres eleki ngai yo sala tomonana ngai awa bakomi koseka ngai ngai awa bakomi komonela ngai susi eleki ngai yo tomonana nansi mama afrika elombe ya mwasi simeone mfumuki mbangu nati oje ngai awa susi na motema ma ya miso epolisi elama stres eleki ngai yo sala tomonana panyambuku ngai awa bakomi koseka ngai ye ngai awa bakomi komonela nga susi eleki ngai yo sala tomonana mm. janobel 2 millions 600 000 volts okokoka naluka nyonso mpo na kutana na yo telefone na yo kaka suitofe nzaya nzaya rafiki mkubwa panyabuku korona bana kama nilivyotangulia kuambia tunasherehekea birthday ya Panya Buku kwa kazi yake safi, Panya Buku Entertainment, Papana Sutika, Mama Sakina na Poshe, Bosi ya Mboka 006, yani majina mengi tu ah. Hata nimtafute Panyabuku kama atakuwa yuko macho. Unajua Panyabuku bwana, ukimpata jaani we mwenyewe paka mwenyewe ukubali. Eh, paka mwenyewe utulia akasema la. Eh, yani panya kitoweo lakini yule ni wa vipi yule? <laughs> Nishaishuhudia kwenye jaa fulani usiku usiku. Unajua Panyabuku mara nyingi usiku usiku eh? kwenye jaa bwana mbio mbio ile unajua panya panya buku waga atulii tulii vile sasa paka alikuwa ana shughuli anafanya fanya mambo yake alipoangalia hivi ah Unajua paka akiona kama vile umfukuzia panya kwa sababu kitoweo, lakini yule paka ilibidi aliruka kwenye mpapai wale. panya mbuku ah. Haya tumtafute panya mbuku bwana, tumuishi happy birthday birthday ndani ya Baraka ya FM Rumba Explosion. Uko namba mzee wa kitu, naamini popote pale ulipo kila kitu shwari. Huyo ni Nzaya Nzayadi, ulipua lipua lipua anaimba panya buku. Ni wimbo ambao alifanyia dedication kubwa kwa Wakenya kama wote vile. Sasa tumsikize panya, tumtafute panya buku. Ah, move your body. Mm. Haya. Ah. Ah. Fred Kijirington uko nje nchi nini mzee? Naam, niambie. Ah, panya buku. Yes. Eh, bwana karibu sana ndani ya Rumba Explosion mzee. Eh, nashukuru nashukuru bwana. Unajua birthday yako tu ndio bado tuna extend. Ah, yeah of course. Yeah, nikasema ikiingia ikiingia katikati ya mawiki hivi huwa inapigwa mpaka weekend. Mpaka weekend tena, yani kwa mpigo mkubwa sana. Nashukuru sana kila mtu kwa wishes zao. Naam. Ndio, Yani leo nimesema japo tuliadhimisha Ijumaa na leo ndani ya Rumba Explosion ni Jumapili, tukasema katika ule mchango wako mkubwa katika rumba especially katika talanta, basi haiwezi pita bila kukuadhimisha wewe. Ah, ndio, nimeshukuru sana. Tunakuisha happy happy birthday, more life, more health, more strength brother. Ah, ndio, ndio, nimeshukuru sana Kiti pamoja na Rumba fraternity yote. Naam niliona hata kuna wengine ambao walitoka Nairobi kama kina Kanal Kaduli, ndio walikuja pia kusherehekea birthday yangu. Naam, eh, hapo ndani ya Golden, Golden Gate, Gate ndio hapa, na pia nawashukuru sana pia Golden Band ndio Eh, sababu walini surprise sana hiyo Friday, sikujua. Naam, naam. Eh, nikifika pale naona ah, nimeenda tu kuangalia vijana wangu na nini, mara kumbe kuna keki, kuna keki, kuna mambo mengi yani liko kwa ubonge la surprise. Nishukuru sana special occasion yeah. Pia tukasema hapo hapo tuwakaribishe sasa katika ile rumba Bakulutu pia na wao sasa, tuanze kuwapeleka vile tulipeleka bendi zingine mbele kama kina Amro, naam, kina Mkie Muzika, naam ndio eh, na na wengine wengi kina Pentagon no. Smart Rumba ile ambayo ilikuja ikaondoka sasa mm. Nataka wachukue nafasi ile ya Smart Rumba ndio ya vile tulikuwa tunawaleta no. Sasa hawa vijana naona vile wanavyokuja, alafu pia wao ni game changer pia ukiangalia, ndio eh, sababu wanakuja na mziki zile za zamani kiamu lipwa lipwa kama mm. le naona vitu kama vile shamashama, unazungumzia Golden Band na Dragon, Golden Band na Dragon, sababu ukiangalia watu wengi eh, wanaimba tu muziki ya kisasa yani wanaitaga miziki ya sika, na sisi tunataka miziki ya kala, miziki ya kala eh, ile kina Fally kina Fere bado kila saa na baada ya miezi miwili mitatu wanatoa ngoma. Zamani ilikuwa unasikia beni na kutolea ngoma moja baada ya miezi sita, na hiyo ngoma ikikaa ndio ni lifetime. Naam, naam. Sasa ngoma haraka haraka namna ile, na pia maeneo wanakuta tasi na bendu wanatumia hizi mitambo zao za kisasa, ndio namaliza hiyo rumba ya zamani, lakini mi nashukuru kwa birthday wishes. Naam ingawaje unajua hiyo tarehe sita kuzaliwa kwangu kidogo ilikuja ikaingia doa, sababu tarehe saba tu Naam. Eh, nzaa Zayado pia akatuacha miaka minne iliyopita, ndio na alikuwa mtu wangu wa karibu sana vile unavyojua. Naam, naam. Sasa kidogo na nasherekea ile birthday, lakini mkono mmoja nje, mguu mwingine ndani, sababu sasa kumbuka the next day ndo nilipoteza rafiki wangu wa karibu Zanzaidi Paul. Naam. Mtu wangu kule. Ah, na leo pia ukiangalia nilipoteza pia rafiki yangu mwingine ambaye leo angekuwa amefikia miaka sabini na moja. Naam. Unaona. Mm -hmm. Leo tarehe nane angekuwa amefikia miaka sabini na moja ndiyo eh, ambaye ni Kalenga Zanzi vivi ndio eh, alizaliwa tarehe nane. Naam, unaona bana so eh, kidogo ni wakati mgumu, lakini nashukuru. Naam, lakini kwa kusapoti rumba ndio lazima tuendelee, tushike watu mkono. Naam. Uh, because ukiangalia sasa hii rumba sasa, hata ukiangalia kitambo kwa bendi moja mbili, ukiona kwamba sasa hata kuna watu wanaweza kutengeneza zao kama vile Elengi walitoka ndio unaona, walitoka kwa Mitrio kaungana na wengine walitoka kwa Ambro. Naam, sasa Dragon anakuja na game nyingine tofauti. Ndio tunataka diversity, kuwe na bendi nyingi, tutasapoti zote. Ndio, ndio tutasapoti zote, kama sasa unaona, pia tunamshukuru pia makoteno ma, ma, sorry makonyangu ma, ma wanaopeleka vijana wetu pia huko Nairobi naam, naam. na kinambro ametoka juzi ndio, so pia tunashukuru tu Nairobi kwa kusupport Vumba the yani country wide yeah sio sio Nairobi peke yake. Naam. Hata ukiangalia pia Disemba kuna wengine pia watatoka Nairobi kama kina Birenge pia wanakuja Mombasa. Kuja Mombasa ndio. Sasa sasa hiyo ndio kuendeleza rumba. Yaani tusiweke chuki. Ndio. Yes, eh, unajua zamani mimi sitaki kuficha, nimeketi na Wakongo wengi na waelewa, najua the language na kila kitu. Naam. Shida yao ilikuwa ni ile sasa hawataki kukaa pamoja. Ndio. Unaona bana, mpaka kwa kuna urogi ndani, kuna wivu ndani, kuna kila kitu ndani, lakini ile sisi tunavyoichenja tu Nairobi na huku tulikutana mm. naam, tukasema lazima hawa jamaa sasa tuwe tukuwashirikisha wapige pamoja, ndio unaona bana, na wanapata fungu lao kwa pamoja na mm. exposure kwa pamoja. Sasa pale wivu mnauondoa. Naam, huyu mwingine ambao atakuwa uko nao sasa ni kwa upande sasa wakina mama zao, wajua pale pia huwa na mambo yao ndio Eh, nani amekuwa vizuri ama ameweka mtu vizuri <laughs> yale yaani hatuingilie, lakini kimuziki sisi lazima tuingilie. Naam, naam. e, lazima tuingilie tuwaweke kwa pamoja, unaona, tuendeleze hii rumba. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Naam. Eh, sababu kufika miaka hamsini na nane si mchezo. Ndio, ndio. Yeah, na I'm proud of my age because yani mimi naangalia ninaiva kama wine, bado najisikia bado niko kwenye hapo miaka yani kama ishirini nyuma ndio, yani ndio unatokota eh, inatokota toka angalia kiuno kikitembea utasema eh, hiki ndio kinataka naelekea six floor kweli. <laughs> The big man Japanya buku Mike wa Mukamba, happy birthday mzee. Nazalia hawa Botamaela Munabiso na kwa watu wangu wote, ndio unaona bana. Kwa hivyo nawatakia pia, hii tunaenda kwa holiday, najua wengi wanasafiri, ndio wawe very careful na familia zao, naam na pia tunawawish merry Christmas mapema. Naam. Unajua kwetu Kenya hii siogopi kusema ni siasa, mpaka tunasahau kwamba tuko kwenye holiday mood. Ndio, ndio. Unaona bana, watu walianza Novemba kule na Oktoba huko Ulaya. Naam. Sisi tutangoja mpaka tugwe advance tarehe kumi na tano ishirini tuanze kufikiria ah, kumbe ni Krismasi kweli yani Afrika tumeisha lakini e, e, bwana kuna, kuna ule wimbo kuna ule wimbo wa kesho wa Lay Mwamburi jana tulikuwa kwenye Taita Night ukicheza yeah. ule wimbo huo anamuona Lay anasema pale anamtuma PDJ Mwakamba mgangenyika eh. kule akamtafute wa kesho eh wa kesho anatoka kwetu mgangenyika ndio hiyo nyimbo tuliandika pamoja na yeye naam tukiwa pale Voi sasa nikamwambia sikiza ba naam akasema sasa wakesho watoke, naambia hizi toka Beruga bana, wakesho watoke Mganganyika kwetu. Ndio ndio, eh, Mganganyika sounds very sexy. Ndio unaona bana, na pale kule ni walevi. Beruga eh, ni watu wameokoka eh bwana, Walikuwa nasema eh, kwa hivyo nitume mimi nikamchukua wake sio. au oh, sio? Alafu pia mimi ndo manager wake pia, naam naam, so nimemregesha kwa game. Alipotea, lakini nikamregesha kwa game. Ndio tukafanya kwanza ile eh, Stella, tukaipiga rege na yeye ndio naona sasa ikaanza kupata pia airplay nzuri, nikamwambia sasa, hebu eh, tuangalie nyingine, ndo tukaja na hiyo wa kesho. Naam, naam. Unaona bwana, so pia tunaendeleza pia watu wa kwetu kule, ndio na huku, hata mzee Sami Mwambi, naam alinipigia nikamwambia do tarehe mm. saba bana, I lost a very dear friend, ndio ambaye ni Zanzado, so siwezi kujasherehekea hata kama nitaita naye. Naam, naam, wacheni niomboleze. Ndio, mm. yeah. so that is why sikuattend. Hamna wasiwasi, asante sana. tuko pamoja na thank you Baraka FM, naam, ambao pia wana tunasupport Rumba kama Panyabuku Entertainment, ndio yeah, kwa pia kuweka rumba mbele na, na pia kukumbusha watu zile za zamani. Unajua kuna watu pia unawaponya na ujui. Ndio, ndio. Yeah, kwa hivyo tuko pamoja. Sasa wakati wa birthday zingine watu ukatama keki na nini, birthday ya panya panya buku kutakatwa paka ama kutachinjwa nini jamani? Eh, lakini sasa si nyinyi wenyewe ndio mliorganize keki. Nikamwambia sasa keki yaingianaje na Black Label jamani? ulikuwa mwatakaliua mimi ukata red snapper eh, eh bonge la samaki ile eh, nalikata pale, ndio alafu nalipiga na kimanga. wajua wewe chakula yetu umekiita sijui manga, yaitwa eh, kimanga hapa, kimanga ndio nimekusikia hapa <laughs> na yule mwingine ni mbangara, mbangara Eh, bangara unajua ni pombe moja inatengenezwa na vitu vitatu, ndio iko na kategori tatu, inatengenezwa na asali, naam of course m, mm, kuna kitu tunaita mwasina huwa iko hapo ndani ile kufanya ifamen ndio unaona bana ni kama ile ya, ya kikuyu na wakamba naam, naam. alafu kuweza kutengeneza na sukari Ndiyo. asali lakini ile original si asali nimeona watu wanakudanganya naam. original ni ya miwa oh, miwa ile miwa inaingizwa inasagwa ile miwa ndio alafu ile juisi ya miwa ile naam. sasa ndio itengeneze hiyo na hiyo kama one week five days one week uh-huh vikombe viwili tu e, unaanza imba nyimbo uh, <laughs> kama ni kizungu akiongea ah, mm. uh, Asante sana, tuko pamoja, tuendeleze rumba. Asante. Asante. Huyo ni Panya Buku Michael mwaka kumbe alikuwa anasikiza pale e bwana. Anavyosema kweli, mimi mwenyewe nilipiga kama glasi mbili hivi, maanake unajua mimi jana niko kama testa, nishasikia sana. Umesema unaitwa Mbangara. Haya, nikapiga eh, glasi ya kwanza ile kusoma soma line tu, ile ya pili nilivyosikia nikasema da, hapana hii eh, na sijapumzika vizuri vile nipo juu juu, najua pilika nyingi. Nikatulia, nikaenda kwa yule mhudumu pale, nikamwambia bwana, nashukuru, nilikuwa nataka kuonja tu ya pili hiyo, nashukuru. Akaniambia bwana, wewe hizo mbili ndio wewe, lakini ya tatu mimi sasa. kaona mtihani huo basi ile glasi ya tatu mimi ninatembea nao mpaka kumekucha, yani sijaimaliza, maana nilikuwa sitaki nizengue <laughs> Le mangele pa happy birthday panya buku, le mangele pa pia hapo anakuambia Panyabuku. Mike Mwakamba. Msikilizaji, nitakuwa nafungua simu kama una lolote la kusema kwa panya buku, pia itakuwa kwa bora zaidi. Kumbuka leo tunaadhimisha birthday. E bwana, kabila wasemaje? Haya, yani watu wanasherekea panya buku, watu wanasherekea panya buku katika jiji Leo si birthday, tunasherekea kabila <laughs> Haya bwana. unakuja mambo. oye. oye. yetwe. ujumbe mkubwa sana kutoka kwa PDG Mwakamba hususani namna gani na support Panyabuku eh, Entertainment na support rumba ni bendi zote zinazochipuka Mombasa raha Societe monene ya kodeje mwakamba Uleta muziki bora Kabila Kabanze Evani Je unamwambiaje Panyabuku Tunapatia nafasi msikilizaji Tuende nalo Halo Baraka FM Ehe hey. Tupe sauti, tupe sauti mzee. Nasema. Naam namtakia kila la heri. Naam, nimefanya buku kwa birthday yake, ndio nimemsikia vizuri sana. Umwambie amesalimiwa na rafiki yake GK. GK ingawaje yeye hakuniimbia wimbo ule wimbo wa inyo ndio lakini wakati mwingine aliniimbia vizuri hapo, hata nikakumbuka mambo mengi. Mm, naam. Alafu mimi naomba kukuuliza swali. Uliza mzee wangu, kama nina uwezo kujibu nitajibu. Kuna hii bandi ulikuwa umecheza pale mwanzo mwanzo ya Viva Makale. Viva Makale ndio. Kuna uwezekano Ibrahim James Moni Mambo alikuwa akiimba hiyo band. Maanake wanamtaja pia pale. Unajua wanamuziki hawa uh, walikuwa wakichukuana kwenye studio wakirekodi, wanarekodi rekodi pamoja. Okay. Hata Lava Machine pia alikuwepo kwenye drum pale kina Bwami walikuwepo pale ndani, Lomboto walikuwepo pale ndani. Nani? Jamaa mmoja alikuwa anapiga bazi pale. Mm-hmm. Naam. Naam. Nakuomba lakini. Ndio. Wimbo upi huo? Huo Inyo. Okay. Ah, Ukiuomba uomba kiunyonge nitakuchezea. <laughs> Najua ndio dawa yako siku nyingi bwana. Siku nyingi bwana JK. Ya JK uomba hiyo inyo. Halo Baraka FM. Naam. Nakuaje brada? Safi sana. Tano tano hapa Burhani Imamu hapa. Nani? Burhani Imamu kutoka Tanzania hapa. Kutoka Tanzania? Eh, Tanzania hapa mzee kiti hapa nasikiza Baraka FM hapa. Tanzania sehemu gani labda kaka? Ipo Rushoto Mbarabu huko rushoto ndio juu kwenye milima pale. Huku milimani kabisa huku mbele. Karibu kaka, karibu kaka. Asante sana. Baraka imefika salio langu naona kidogo sana lakini na respect sana Sanyabuku sana. Ndio ndio kaka. Eh, mzee wa kiti. Asante sana mzee. Pamoja mzee. Wasalimie wasalimie wote huko ndani ya Tanzania bwana. Asante sana mzee, wamepiga kusema na respect panya buku. Asante sana, tunamfanyia birthday panya buku kwenye Radio Rumba Explosion. Unasemaje? Halo Baraka FM. Habari ya mzee wa kiti? Nzuri sana. Iha hapa. Karibu Iha. Mimi nashukuru Mungu Bwana Mungu amekuwa mwaminifu, wiki moja yote hii amewezesha mpaka tumefikia siku leo. Amina mzee. Eh bwana. Naam. Acha nimwambie panya buku awe na maisha marefu, Mungu azidi kumpigania na kumlinda katika maisha yake. Amina. Eh, Asante sana mzee Salimia wote wanarumba wote. Naam. Especially bwana Kitunguu. Ndio. Familia yake. Naam. Robert Mwachiru na wote wanarumba. Asante. Karibu, karibu. Asante sana, asante sana Iha mama, mama Iha hapo ubavuni. Kumbuka tunasherekea birthday ya PDG mwaka papa na switika mama Sakina na Poshe. alo Baraka FM. alo mzee Kiti. Naam. Happy birthday buku Ndio. The big manager. Naam. Zambi ya pambo la leo. Naam. Ampe maisha marefu yaliyojaa baraka teletele. Ndio Presence na yeye na kati ya Rumba Music yokani. Naam, naam. Merci mingi. Merci mingi. Ancestor sawa ah, bwana. Asante sana Ancestor. Asante sana PDG Mubembo Rumba Ancestor. E bwana, tunatoa eh, nafasi yako wewe kuweza kumwishi Panyabuku happy birthday. Unajua akitajwa Panyabuku kuna watu wanatatizika, kuna watu wako mashinani kula na huwa ametaja mboga huo mzee Wakiti ametaja mboga yetu hiyo. Halo Baraka FM. Halo Baraka FM. Naam. Mimi namtakia maisha marefu. Naam. Panyabuku. Ndio. Naendelee kushirikiana na hii idhaa ya Baraka. Ndio. Na kuwa natupatia mawaidha ile ya kizamani isije ipotelee hapa katikati. Ndio sisi tunampenda na sisi kila wakati huwa karibu na yeye, na wakati anakuja kwa hii idhaa na kuzungumza na wewe na sisi, ndio sisi wote mili yetu inafurahi. Amina. Asante sana mzee wangu, asante sana. Unasikia mzee alivyokiri. Ah, sala, kuna mwingine ujui mpaka yasema, unajua Kumbuka ni ndani ya Rumba Explosion hapa katika awamu hii tunampatia big up kubwa sana Panya Buku. Uh, the big manager Michael Mukamba boss ya Mboka 006. Halo Baraka FM. Naam. Dante pale alikufa mwaka gani? 2020 hapa kwenye corona pale. Naam. Sauti yako iko chini. Na huyu Alusi Mabele. Naam. Walikufa enzi za corona. Ah, itakuwa labda tunajua tena ndio ndio yani kwa fupi si ndio walitoka duniani hao ama inakutatiza. <laughs> Ah, kwa sababu nataka tumpatie tupatiane nafasi wengine hapo waongee. Nilikuwa sijui kama Nzanza alikufa. Ah, alitangulia bwana mbele za yake. Tena aliletwa hapa hapa na Panyabuku huyo Nzaya. Haya, Mwenyezi Mungu amwe. Asante, asante, asante sana. Aliletwa hapa Nzanza hadi kwa udhamini wa Panyabuku Entertainment, tukazungumza naye, tukakaa, tulienda naye mpaka Bottom Sapo pale Shanzu bwana, kakaa naye, tukatia naye story sana yani. Mimi mwenyewe yani ilikuwa ni siku kubwa sana kwangu kukutana na Nzanza. Halo Baraka FM. Halo. Naam. Halo. Halo, nakupata. wa kiti. Ndio. Halo, huyu ni Bwege Mtupeni. Karibu Bwege. Eh, nasema hivi. Naam. Kwanza namtakia kila la heri Panyabuku kwa kuadhimisha tarehe na mwezi wa kuzaliwa. Ndio. Tarehe na mwezi wa kuzaliwa. Ndio. Kama, kama ni siku angekuwa anaadhimisha kila wiki. Ndio. Kama ni mwezi angekuwa anaadhimisha kila mwezi. Naam lakini kwa sababu mwaka haurejelei sasa ana, ana, ana, alikuwa anaadhimisha tarehe na mwezi wa kuzaliwa ndio sasa namtakia kila laheri no. Mungu ampe afya no. ampe nguvu amuongezee eh, amuongezee umri na amuepushe na mabaya ili atimize lengo lake amina, na ameongea maneno ambayo ya busara sana alisema hata nishawe kusema mziki wa rumba au wale mziki wa zamani walikuwa wanachukua muda mrefu kutunga wimbo, muda mchache kurekodi, lakini matokeo yake ni ya kudumu. Ndio. shukran asante sana Bwege, mtupeni baharini. Haya, ah, mtupeni baharini. okay, mchunguzi Bwege ametufundisha Kiswahili pia hapo. <laughs> tunasherekea tarehe, tunaadhimisha tarehe na, na, na, na mwezi, sio siku. Haya bwana Bwege, mtupeni baharini Bwege. Allo Baraka FM. Allo Baraka FM. Naam. Eh, ni Felix Katimbo. Karibu Felix. Kwa mkanjoni mtu hapa. Naam. Mimi namtakia kila la na kila la heri huyo bwana Buku. Ndio. Kwa ikuja birthday yake. Naam. Kwamba bwana Buku ni mwanamjini jamaa ambaye ni ni ni expert. Eh, ndio. Sababu yeye anajuana na wanamuziki wengi sana. Ndio akija kwa kama anaongea kwa akipiga simu naam, watutajisha sana kuhusiana na muziki ambao alikuwa nao naam, wakashirikiana haya, wakifanya kazi zao za muziki muziki namna hiyo. Ndio sasa mimi na nampongeza sana naam, kwa hiyo kazi ambayo sasa eh, yeye anaifanya. Asante sana, ah, shukrani sana, asante sana Felix. Kumbuka nani, Le Mangele Pa Orchestra, Le Mangele Pa Sindano ya Moto, mpaka juzi asubuhi wanaimba panya buku maisha eh. Elda Maravin, Elda Maravin, happy birthday Panyabuku, tunakuja tunakuja tena, wale tuko nani Pangele Papi wamekuja mara nyingi sana hapa kwa udhamini panya buku Entertainment. Oh, Halo Baraka FM. Ah, ah, Naam. Mambo vipi? Mambo shwari. Naongea na mzee wa nyumba hapa. Mzee wa nyumba? mzee wa nyumba, mzee Afro mwenyewe. Karibu sana mzee. Mambo namna gani huko? Tunashukuru mbona. Mimi bana, nashukuru kwanza kabisa, wacha nimpatie pongezi zangu huyo mzee buku huyo. Naam, Mungu ampatie heri na siku nyingi. Amina na vile vile mafanikio yake ya kuweza kusaidia wanamziki wa rumba. Naam hii rumba izidi kwenda mbele. Ndio maanake tunataka watu kadhaa, watu zaidi ya ya huyo mzee, kusudi hii rumba iendelee, maanake hata hivi sasa hatujalala ni kwa sababu ya rumba tu. Ndio mzee wangu. Alafu pia namwombea mzee wetu kule Taita, mzee Mwambi. Naam yule mzee naye bwana pia ameshikilia rumba ile mbaya sana. Ndio, ndio. Amwongeze masiku. Amina. nafikiri hata Lupanyabuka siku zake yule mzee. Ndio. Nakumbuka hata video yake moja alikuwa akiulizwa ameishi miaka mingapi, alizaliwa lini, anasema hata sahau <laughs> Balaa kweli, mzee Mwambi yule <laughs> ameishi mpaka ana amestaafu. Nakumbuka nyimbo zake tulipokuwa wadogo, <laughs> kama mingine aimba koshwaworitenapo echenidoka inini darume nasikire kwa vandu kwa vanjilo polisi kwapo. Yani huo wimbo saichukua muda mrefu, ndio lakini huo wimbo yani una maneno ambayo alikuwa akimshauri yule Jenifa, anamwambia kwamba nyumba yangu imerudi kama choo cha manispaa kwa sababu wewe hauko. Ndio yani maanake amekuwa akileta nabadilisha, akileta nabadilisha mpaka mwisho akaona ah, hata afadhali yule yule wa kwanza yule Jeni wangu ndio anambembeleza arudi, maanake sasa nyumba imerudi kama choo cha manispaa. Huyo mzee mimi nampenda sana. Kuna siku mimi nilimuuliza siri ya maisha, maanake ameishi miaka nyingi mpaka sasa hivi tunatoshana, na mimi nilikuwa nasikiliza ngoma zake nikiwa mtoto. Eh, ndio akaambia siri ya kuishi, wewe wewe wewe namna gani? Siri ya kuishi, wewe unakula vizuri eh, unakula vizuri, unakunywa maji vizuri. Sasa siri nyingine wachana na mambo ya ulezi mm -hmm. na mambo ya starehe nyingi. Akaniambia hiyo ndio siri ya kuishi. Nampenda buku eh, oh, buku, nampenda sana ndio eh, aendelee kuwainua hawa jamaa, kama amemsapoti pia Mwamburi. Naam, basi hao wote Mungu waweke bana. Sasa pia kuna nini, bandi moja hiyo inanikumbusha mbali, naam, ya huyo Ngwashintimbo ndio imenikumbusha nina historia. Kuna wakati nilikuwa naishi majengo na mjombangu bana. Naam nilikuwa nikienda pale ananikatia katia mikate pale, ndio alafu ananiekea kwa mfuko, kisha anamdhamira pale shikamua hoteli mm -hmm. uwekewe surwa pale, kama ni ya maharagu ama ni ya supu, alafu kisha ukae ule ule, alafu kisha uje. Ndio sasa nikifika pale shikamua hoteli nasikia ngoma nzuri kina shauri yako bana zangu Hashim Mimi hata kuna siku mimi nilikuwa nimekataa kushuka kwa matatu tukiwa na yeye, ndio manake yongo ngwashe mpimbo hiyo ndio ilikuwa yanza ile shauri yako ile. Naambia tufike, tushafika. Naambia eh, naambia mjomba, acha tusonge mbele kidogo, manake wakati nilikuwa baba mdogo. Naambia tusonge mbele kidogo, naambia wewe tushuke bana, kama tabia zako ndio hizo sintatembea na wewe tena. Kumbe ni ule wimbo umenibamba pale ndani, lakini hakujua siri ilikuwa wapi. Haya bwana, eh, bwana, siku njema umenikumbusha mbali. Sasa nataka niweke wimbo mmoja wa Supa Mazembe, nimesahau jina lake, lakini waimba hivi naluka wapi na madulai na zuso naloba nini na mazende kalazala nasali ndini bakubansala lovie dovie huo e bwana tutaambiwa sasa hivi tulia hapo si unajua ndio kwao nigotee hiyo mtu wangu. Asante sana, asante sana bwana, ameleta kumbukumbu nyingi sana ndani ya Baraka FM. Kumbuka tuna dedicate kubwa sana ya uh, happy birthday kwa Panya Buku. Umemsikia, tumehojiana naye, amezungumza hapa. Sio rumba peke yake, kuna mengi tu mimi na ufahamu nayo ambayo yanafadhiliwa na Panya Buku Entertainment. Kumbuka ni non profit making entity sio kuwa unamtumia msanii kupata faida, anamwenua msanii ajitegemee. Ndio namna yake, upendo umezidi zaidi ndani ya Baraka FM. Rumba Explosion ndio mpango mzima. Halo Baraka FM. Nasema halo. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Eh, wapi? Naam. Ah, moja kwa moja namwambia fanya kuku. Ndio. Pole sana kwa rafiki yako mkubwa huyo. Naam na hiyo miaka yako imefika naam adibasi yako kwa nguvu ndio namwambia adibasi tuyu fanya buku naam adibasi tuyu fanya buku keki kwa wazi shukrani ah, bwana <laughs> Safi sana babu la kinubi hilo, babu la kinubi hilo. Ah, haya ah, bwana, wacha tupate ngoma moja Rikimu Lolo hapa pia amemwimba Mike Kwamuka hapa. Kuna nyimbo nyingi Rikimu Lolo kutoka the Monte ah. Na simu hapa nyingine itakuwaje? Halo Baraka FM. Halo Baraka FM. Naam. Sasa Katinde mrudi tena. Kwa uwepesi kidogo. Ah, kidogo na nasema hivi. Naam yaani yule jamaa ameagiza kuswala, inasema na alistara wapi nani alianza to nalo nini na kwa sala sala. Hiyo nyimbo naam ya Mazembe inaitwa Yo Mabe. Ne? Yo Mabe. Yo Mabe. Yo Mabe ndio. Sawa sawa. Asante sana mzee. Alafu ndio kiti. Naam. Una ile nyimbo shauri yako? Ndio. Nyimbo na ile mwanangu Shitindo. Ndio. Washintimbo hakutunga ile nyimbo na kuna zamani mwingine alitunga nyimbo ndio akampatia akaimba yeye Washington. Okay. Anaitwa Mbanga Brazos. Oh. Eh, ndio. Sawa sawa, tutachambua hiyo. Asante. Asante sana. Kuna wazee hapo wana mikoba. Eh? Si wengine tumejaliwa tu kupewa hizi nafasi lakini kuna wazee ndio walikuwa takana wakae hapa naona. Ah. Akitela batwa na loyembo apesa bango chance ya la vie mm, mm, mm, wamwakamba mai edg ya mama ange mwasi kitoko switika mama baila esa cantione sakina la po the princess of the king ndenge moja litoka atani za kina kupigana kofia swedi, mashida, una nyota ya Musizi, wafanya kazi chini kwa chini, matawi yapiga kelele juu kwa shida, matangani, hadi za shule, hata kwa masherehe, wengine wanatoa hadi za uongo Eh, ni Rikimu Lolo na Ideolojia Band anaimba mai kwa moka mba. Kumbuka ni birthday ya Panya Buku, Papana Sakina na Poshe. Jina Leroy. Boss ya Mboka 006. Panya Buku Entertainment. Wana mziki wengi tu ambao eh, unakiri kila mtu anakiri kivi yake. Ricky Mulolo anasema bwana sifa zake inabidi azitoe kama bado yuwai sio kwa mtu ameshatangulia, ndio watu wanasema mengi ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, ndio mpango mzima. Kumbuka kuna nami hapa mzee wa kiti, na ningependa pia kukudokezea yale ambayo hujua. Panyabuku ni mtu wangu wa karibu sana ubavuni, hata kwa ule ukweli tu wa hali katika awamu hii inayokuja ya, ya Rumba Explosion. Rumba Explosion ilikuwa na awamu ya mwanzo lakini katika awamu hii kabla ya kipindi hiki hakijakuja hewani, nilikaa sana karibu na Panyabuku na nilikuwa na option ya either kuleta rumba explosion ama nilete rege. Sijajua kwenye rege hapo pia utoshi, yani hapo ni zaidi ya kawaida, yani consuming fire when I light an not your it's nothing man fire Fireborn, iniquity workers, hypocrites and parasites, Sadducees and Pharisees and all the vampires who suck the blood of Iman sufferers over the land. And I come not to mix and mingle with confusion and, and corruption. Chant down iniquity workers, hypocrites and parasites, Sadducees and Pharisees. Not myself. Sasa hiyo inatambulika dunia nzima, hiyo hiyo ni bendera iko kubwa sana, hiyo ni, ni bendera bendera kubwa sana ambayo bendera kubwa sana ambayo ina, inapatikana dunia nzima, wanatambua Natio J huyo eh, ndani ya Afrika. Sasa nilikuwa na hiyo option yani to do that eh? But uh, shauriana na Panyabuku akaniambia ah, mzee wa kiti rumba bwana. Kwa, kwa hivyo shukuruni pia Panyabuku Entertainment ndio mwanake kuna rumba explosion, nilikuwa sijawaambia hiyo. <laughs> Tumsikize huyu eh, Modogo Ndokizoba hapa kipindi kile na Smart Rumba na kuambia Panyabuku pia vile vile Michael Mwakamba. mm, smart rumba yango oyo de naisiwa kesho leji na mama desmond lensi muikali antony kamau martin odior oza solvepti oza fasile a cultive mai mwakamba soki okozala pembeni na nga se bon nyonso feti na nga oza fasile a kultive monamu mike owele sursi plis plis panya pukusi mere nazoreve mobimba no papa poche la carte etigan yo nde jonker babasakina nakolukela yo trofe papa switika mama yo sheri angela mwasi kitoko big manager ovandaka kote moye ebandelaka kobima upande wa taita mogangenyika mama sheri henri arieta susi plis plis panya bukusimere nazoleve mobimano baba poshe nakatekika yo nde jonke babasakina nakolukia ya kofe babasuitika mama yo sheria jera mwasi kitoko bimanaja ofandaka kotemo ebandelaka kobima upande wa taita mugangenyika femwa kale femwa bisu femwa tendresse je dans suplie neli mokaya milka sankosi elda elda obotama na bolingo tonda na mudi prochain yo nde junior na nga setwala karte kigal yo nde mesi na ngai yo nde ronaldo na ngai epai nauti nazwi te batendrese na bakarese epai na yo nazwi nakotingama boyakani toyembela maike mwakamba papa wemba toyembela wa mwakamba kofi olomide toyembela mai faut pas demander à miroir que te dise comme je suis je suis sûr que je te plairai lisumu fiti lumba ndoiyo yokomi onyokolonga wakamba yokomi oneglishenga mm, papa disito wakamba yokomi onyokolonga wakamba yokomi oneglishenga mai bolingo pasi panya buku mpona koma kozanga moto ya bolingo esalaka nalebingo tika mama lokumu oyo pesakanga lelo pesinga nani oyo nakomi komona eza te ndengola kakanga nani akosimbaka loketo nayokaka mwa dikidiki pete komi monene moto akosimba azali te yarabi yarabi kala yarabi miko je suis pas tellement blessé po obalanga jela mwakama mpona yebeke molimo esana ebolingo kopesa motema nde esalaka po tosala famille na kosala jamais soa mpona yebi ke naza ya rapport kokozonga le rapport esika yaka ya bolingo elalaka nde shima soki bolingo ezalaki mpona mikolo elambalaakala akoyobananga etanga masebo yebanya mukue ira ya dunia salimikikengeondoa yeba tofandinga na yo basanza bambula bolingo ezali se bolingo konyokolo ngai te bolingo ezali se bolingo opesanga motema bolingo ezali se bolingo divorce te pardon zwa bizaleli ya tabufatu na midembo zwa bizaleli ya zizele ezinda nakozela yo na hollywood esiti nakozela yo na mont fleri nakozela yo chez papi tombala eyo wakamba yokomi onyokolonga wakamba yokomi onegligenga mabakulutu kaloleni edegeria yokomi onyokolonga wakamba yokomi onegligenga ozasoleti douglas ai ai wakamba yuko myonyokolonga wakamba yuko myonekishanga mai papa lupango wakamba yuko myonyokolonga wakamba yuko myonekishanga mai Ibrahim Shako Papa Jafar birthday Panyabuku all the way kutoka Houston Texas tunakutakia kila laheri miaka mingi afya njema na all the best that God can provide. Enjoy your day. E, ni ujumbe kutoka Texas huo Amerika bwana Panyabuku, umepatiwa happy birthday na Dan Kane, shabiki wetu mkubwa sana. Ni kama mmemsikia ama tumregelee, umepata ki voice note hapo. Bila sauti za kutoka Amerika kule huwa zinakuja na kiaina yake. kozanga yo eza figi na bafis maike mwakamba musee wa kiti nati oj nati ah, oj mfalme kokolo tobina tobina rumba mwakamba tobina rumba mwakamba Mr. B, Bakri, polo na yo na lopango eza polo na boshebwa tokongwana pa mabele ya pakotimona komona yo eza komona boner kozanga yo eza fikila baprise maike mwakamba hmm, silo ya tetuma oza sovieti oza fasi ya kitile mwakamba oza diama ya miba kolo na yo na lobango eza kolonga moshemuba obongwanaka mabele ya bakotimona omonayo eza komona moner ozanga yo eza fikila bapis maike mwakamba ivone otieno mulembo oba oba oba oba oba oba dj dj dj dj dj dj dj matos sibo sibo dokotolola Le patron Kayembe Eh, kipindi hicho Smart Rumba bendi ilikuwa inakuja kali sana hapo. Utunzi wake Modo Gondoki. Fele Brazil. Oza solfeti, oza fasile kitile, ya niba. Eh, ni happy birthday panya buku We recognize your efforts, we recognize your presence, we recognize everything. Rumba Explosion special tribute, special dedication. Zimesalia dakika 23 iweze kufika saa sita pale juu alama. Awamu hii ni awamu ya panya buku Entertainment. Hapana Switika mama, Sakina na Poshe. rumba Ngoja tumsikie naye Freshley Mwamburi anasemaje. Aha, aha. Yaani wimbo ukipigwa kwenye Taita Night pale. Wah, wah, Bwana uwanja wote unajaa. Uwanja wote unajaa. Mare mare na masanga mengi. Chini ya udhamini wa Panyabuku Entertainment Freshley Mwamburi awamu mpya hizi. Mm. Maselo na Selie, na na masanga mengi, wasichana warembo watoka kafu. Kweli wasichana warembo mzee, si utani, si ati ni nyimbo tu. Ah. na mlogu wa vele mwavuka adata vele mokoha na mlogu wa vele masinda eko na bahati vatabida yavaivigokia vakitabida Bashiruna bachokwa na Wasero, Ibadile ni kesho wapo Irichanga, irichanga nani wa kesho wasiseke sige Mwendo wa kesho, tukandike mwendo wakwa Penzi wa kesho, siniacheni niteseke Mwendo wa kesho, tukandike mwendo wakwa Penzi wa kesho, niache niteseke, badabda vele mukwa namroguwa vele mwaguka, badabda vele mukwa namroguwa vele masinda leko na bahati badabida yaba ibigokiye bakidabida bachirura bachokwa na basero ibandira ndisakusawa kesho wapo irichanga irichanga nalilawa kesho basisekesige mwendo wa kesho, tukandike mwendo wako. Penzi wa kesho, siniacheni teseke. Mwendo wa kesho, tukandike mwendo wako. Penzi wa kesho, siniacheni teseke. Mwakamba uko wapi? Salamu zangu hizo pokea. Peleji Mwakamba uko wapi? Asikia ulizo Peleji Mwakamba yuko wapi? Ah, twende nalo. PDG Mwakamba papa na sudika mama panya buku. PDG Mwakamba uko wapi? Salamu zangu hizo pokea. Pokea salamu Mwakamba. PDG Mwakamba uko wapi? Salamu zangu hizo Naomba nikutume mgange nyika wakina wa kesho, bebi wangu, fika umulizeni kwa nini ataka kuniwacha, nimekosa nini? Irichanga irichanga, weleze wa kesho, mpenzi asiniwache. Gedesh Mwakamba, uko wapi? Salamu zangu izopokea. Gedesh Mwakamba, uko wapi? Salamu zangu izopokea, naomba nikutume nyika, kwa kina wa kesho, bebi wangu Hakika umulizeni kwa nini ataka kuniwacha, nimekosa nini? Irichanga irichanga, mwelezee wa kesho mpenzi asiniwache, mwendo wa kesho tukandike, mwendo wakwa penzi wa kesho siniache niteseke, mwendo wa kesho tukandike, mwendo wakwa penzi wa kesho usiniache niteseke. Eh, fresh Freshlay Mwamburi tumewahi kuzungumza naye pia hapa tulikuwa happy ah, na wakesho wangu tukipiga sherehe, kifuatilia miziki yake tokea enzi hizo za Wanyika kajaleta fujo kwa uchungu, asira mpenzi wa kesho kanitoka mie simu la kupigia utaki kushika, kwa nini wa kesho? Simu la kupigia utaki kushika, kwa nini wa kesho? Fresheini nalia, nasononeka moyoni. Fresheini nalia, nasononeka moyoni. Kachabona kidi, kwa nini mbori ndelala kikugesha kachabona kidi, kwa nini mbori ndelala kugesha Ukiona chozi lanitoka nimekesha kikuwaza, ukiona chozi lanitoka nimekesha kikuwaza. irichanga irichanga, hiri hali ya mpenzi wa kesho nirudie, mwendo wa kesho ukandige mwendo wakwa, mpenzi wa kesho siniache niteseke, mwendo wa kesho Imekuwa ni safari kubwa sana, big dedication kwa Panya Buku ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. E, nafungua simu tu kumalizia, labda wale wawili watatu ambao hawajampatia Panya Buku, labda una ujumbe wowote kwa Panya Buku. Leo ndio tunamwadhimisha hapa katika maana ya kusherekea nakupatia eh, na kupatia nafasi ni yako. Kabla sijacheza request pale Inyo, kuna yo mabe ile pia iko pale, alafu leo nitawatoka mapema tu. Acha ni, ni, ni, acha ni, ni wadharani niiseme para wengi, yani mchovu bwana <laughs> tokea Ijumaa tulikuwa na panya buku tukisherekea ile birthday yani Jumamosi ndani ya Taita Night leo, lakini tawachia maselection ya nguvu hapo, hata usitia wasiwasi. Madijeni niliweka kando, ndio bwana mama DJ, ah, mimi ah. nikiwaleta hapo mwakimbilia kuweka kama muziki mnaopenda nyinyi bwana eh, kama muziki inaopendwa na watu wa Rumba Explosion bwana, hao ndio wenyewe, ndio wenyewe hao, ah. au sio? 0722479800 ama 0733579800 mzee wa kiti hapa, niambie unalipi la kusema, unasemaje? Naona kuna simu hapa, bingwa anapiga huyu, acha nipokee, tumsikie anasemaje. Halo Baraka FM. Halo. Ah, eh, mzee um, unajua umefungua alafu ngakuwa mimi kwanza. Ah, salala, karibu sana panya Buku. Eh, kwanza naam. Sababu kwa ningependa kushukuru sana. Naam. Ya wapenzi wote wa rumba kwa wishes zao. Naam. Matarajio yetu kama Panyabuku. Ndio. Na ningependa pia wajoin Panyabuku. Naam. John Panyabuku swati si mambo ya mikataba, ni roho, ndio roho ya kutoa. Naam, sababu kwa ufupi Panyabuku yani is a non-profit. Naam na organization sababu bado tuko kama watu wanne, ndio unaona bana, ambao tunajaribu kuendeleza mambo. Naam, na wewe ni mmoja wao, ndio wacha mi niweke wazi ah, ah, mpaka wajue tu, <laughs> wacha wajue sababu ni birthday yangu. Wacha niwe wewe ni katika yule ambaye uko kwenye field, naam, unajaribu and I really appreciate your efforts na vile unavyojituma, naam, naona ma yeah. Lakini kitu muhimu ni moja, naam tusipenda rumba hizi hivi bila kuisupport, ndio hata tuisupport kwa kuongeza volume ama kubadilisha channel, tuisupport hata kama ni kuwateni, ndio wala si lazima utoe mapenzi Pale mambo unasikia kuna live rumba njoo no. Wale jamaa watapata morali, ndio kama sasa hivi na ya Mungu akitujalia 2025 naam, unaona kama sasa kuna watu wa Mariakani, ndio kuna watu wa Kilifi, ndio kuna watu wa Kwale, naam, kuna watu wa kwetu Taita, naam, unaona katika hizi kaunti za kwetu tuanze nazo nataka Naweza kupeleka kama tuanze kupeleka kama bendi mbili hivi za Wakongo, ndio unaona pale kamba wana compete pale, watu waingie no. Waende si, si, si, si mambo wajua, sisi hatutengezi pesa, sisi tutasaidia, ndio ndio. So mahali ambapo na open, hata kama ni kwa ground wapige tu, ndio ilikuwa yaani kuna kamfano kama ka function kampira hivi nani, sababu sisi sio wanasiasa ndio kuna game moja kali ya mpira because hata kwa ufupi wajua pia football ita change Kenya kusema ule ukweli, I'm sorry. Naam. No. Eh, kwa wale ambao walichaguliwa jana, eh, no football will change. Ndio. Sasa ikisha change kama kuna game, sisi tunapeleka bendi pale zianze na muziki kwanza kabla ya game. Ndio. Unaona bana, for no. free. Naam. No. That is my vision for 2025 no. going forward. Naam, no, naam. no. Na kwa wale ambao wameniwishi kuna wajua waliopiga simu wengi ni wataita wenzangu, ndio sababu ya nini? No. I believe in them and they believe in me, ndio sababu tunajaribu no. kuendeleza muziki no. na vile ulivyosema, chini ya maji watu wanafikiri ni Wakongo peke yake, lakini Mwambi pia iko kwenye lebol ya Panyabuku, ndio naona bwana, mtu kama Fresh Day kwenye lebol yetu ya Panyabuku no tumejaribu sana kuendeleza endeleza watu wengi, ndio. Lakini yangu mimi ni shukran, naam, kwanza kwa Banarumba, naam. Kuna kikosi kikosi changu kinaitwa Banarumba. Hicho kikosi ndio ni watu ambao wanajua rumba ni nini, na tukisema tutafanya kitu tutafanya kitu, naam. Waendelee na moyo huo huo, ndio, kwa bila sisi rumba haitaendelea naona tumeregesha hii kusukana yetu, ndio imeregesha hiyo rumba. Ilikuwa imeenda ndio ndio, rumba ilikuwa imeenda. Eh, kwa hivyo mimi nasema oe, kutoa ni moyo, sikufichi, ni moyo peke yake. Lakini mimi hati mwanamuziki tuseme tumpromote, tumlete, tumwambie wewe takulipa 500,000 mimi nitengeneze 1 million, hiyo haiko kwa Panyabuku. Ndio Panyabuku ni wewe uje utengeze pesa zako uende, toko promote Ndio kile kidogo Mungu alitupatia sisi, tunashukuru. Naam. Ah, shukrani. Asante sana Panya Buku. Kwa nasema lazima nifunge bwana. Yes, hai bwana. Kabisa eh, wishes za jamaa zimetoka kwa roho zao ndani. yani big prayers yani. Ah, kwa Mungu tere. Hizo ni baraka. Ndio. Nakumbuka mmoja wa bana Rumba aliniambia. Naam. Na ikajua wewe ni Muislamu na ni Mkristo. Ndio, babangu Muislamu, babangu mamangu Mkristo. Naam tafadhali usiende msikitini na usiende kanisani, utakuwa na contradict our prayers. <laughs> Wacha sisi tukuombee, ndio so tunataka sote tuwe hivyo na ni matendo yetu. Naam. Eh, waweza kwenda kanisani kumbe wewe ni mchawi wa kwanza, ndio waweza msikitini kwanza wewe ndio mrogi wa yani yule ndio wa mwisho mm, yeah. mm. Lakini waweza kuwa hauwatendi hizo vitu, yale matendo unafanya pale nje. Naam prayers za wale za kupeleka mbinguni, ndio and I believe siku nitafika kule juu, Mungu ataniambia wewe pita, mnana amekuambia usimame hapo. Eh bwana, asante <laughs> asante sana Panya Buku, happy birthday, happy birthday PDG Mwakamba. Halo Baraka FM. Halo Abdullah Kiti. Naam. Bwana Mgongo kutoka Majani Utangi. Karibu mzee wangu. Asante namtikia basi hiyo siku ya kuzaliwa eh, PDG wa Mike Mukamba, ndio Mungu amzidishie maisha marefu, naam, kuendeleza mbele Rumba, amina. Vile vile pia na wewe ni kiongo muhimu sana, kwa sababu unaweka wazee pamoja, ndio Kirumba sisi tulikuwa hatuna mahali ambapo tunaweza tukaweka ndio tuka, tukafurahi ndio panya Panyabunge Entertainment. hiyo. Kwa hiyo kwa wewe ukakuja na ukatuweka pamoja, kwa sababu ile radio nyingi za za Kenya hazipigi mziki ya rumba, na zinapiga bongo flavor. Sasa sisi wazee kwa hakuna mahali ambapo tunaweza tuka ndio ndio ndio. Hata siku huu hata wao tunakesha naam, kwa kusikiza rumba. Ndio, kwa hiyo tunashukuru sana kwa moyo huo huo, naam, na vile vile Panyabuku aendelee na moyo huo kusapoti bendi Asante, tunakuunga mkono. Asante sana. Pote papa. Asante sana. Eh, salamu zangu ulizopokea naomba nikutume mgange nyika kwa kila wa kesho bebi wa. Na siku tulikuwa bottom sapo pale bwana, Kwa nini? kipindi hicho Ambrola Music alikuwa anapiga muziki pale Shanzu sasa unajua tena kwenye mkahawa ule tumekaa kaa pale nini, bendi inaendelea, watu wamejaa pale, watu tofauti tofauti, yani wamama wa nguvu, wazee wa sawa yani watu, yani ilikuwa kwenye kama concert pale, yani umekaa, nimetulia, design zile za kina Franco nasikia jamaa fulani pale wanaposikia Panyabuku Mike wa Mukamba anatajwa kule, anasema huyo mtu ni Mukamba, huyo mtu ni Mukamba, huyo ni Mukamba, ati ati <laughs> yaani nisikia na masikio yangu, jamaa anasema vile Panyabuku ni Mkamba eh? kamvuta kano kamwambia ule ni wao wa, wanamwita wa Mukamba lakini ni Mwakamba. Sasa ukisema ni Mkamba unatatiza na mimi ni mtongo ubavuni, unajua. Halo Baraka FM. Hello mzee wa kiti. Hey. Habari ya leo bwana? Nzuri sana eh, mimi nampongeza huyo jamaa no. japokuwa tuki tuki tukifikisha siku hizo za kuzaliwa ndio huwa siku zetu zinapungua ndio sasa hayo ni mambo ya Mungu no. lakini sisi huwa tunasherehekea ndio hivyo namwombea Mungu katika ile faili pale ameiweka naam, ya Panyabuku ndio aweze kuipeleka kuko chini kabisa, alafu aanze huku juu e bwana eh, kusudi huo ngozi ambao ako nao naam azidi kutupeleka huko mbele. Ndio, asante. Kingine naam na nilikwambia ninataka ninaomba hiyo namba yako, manake nilikuwa nayo alafu ikapotea. Okay. Hii eh, namba yetu ya SMS uko nayo? Eh, niko nayo. Anitumia nambari yako pale basi, si GK sio? huyu ni kitunguu. Oh, kitunguu. Ah, wewe ulipote, eh, ulipoteza ile nambari yangu wewe bwana. Ah, mimi nao yako tawasiliana kitunguu, ndio sio sawa. Ah, ni Hadi sasa bwana Kitunguu ametoa dua kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, dua kubwa hilo kitunguu. Kisumu, Bungoma, Busia. Shika shika. Ni mambo anakuambia shika shikashika nishikashika, ukipita Mombasa kote, Malindi nishikashika, Nairobi Nairobi nishikashika. Mabibi na mabwana, kama unapoa nyumbani kwako, unateremukisha kopo moja ya baridi, masala na longomba wako pale wanateremsha chai, na pale nyumbani utaweka rekodi gani? Shika shika. Bandekotosepela mbula ya sika, bana shikashika lelo babimi koyokata na sango nde bilombe koya kotala lelo babimi lelo babimi oyo kaka na sango nde bilobe oya kotala lelo babimi ah, washira na mwaniki amuziki ya shikashika sikasika lelabatini. kina Moni Mambo hapo orchestra shika shika. Kuna bwana mmoja anataka kabla sijapaondoka hapa niweze kumchezea wimbo wake pale, aliimba swa yo mabe, tukaambiwa inaitwa yo mabe. Lakini nakuahidi nimekuwekea lineup ya mangoma makali makali, hata usitie wasiwasi, yani kama vile nitakuwa nipo tu. nasali nini ngakobaka nalobi yo ndeko te e mama camarade te e mamara posa ya kolela esalaka ngai mao posa ya kokima moko yo elingai nawe nakolela e mama soki maboko yo eli ngai nawe nakolela e mama napunga e